Dobrý večer. Počúvate reláciu Mediálny wrestling s Ľubom Huďom. V aréne zápasia informačné zdroje, hlavný propagandistický prúd, alternatíva, influencery, svet faktov i emócií nadhľadu i fanatizmu. Vyberte si podľa vlastného uváženia. Súpery využívajú podpasové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcami ste len a len vy. Všetci vás poučujú o kritickom myslení, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie očakávajte predovšetkým neprávom ignorované informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 01 01 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk Dnes budeme mať hostia, tým hostom je Petr Bohuš, publicista a moderátor, nie je tu prvýkrát, bol tu už viackrát, ale predstavím ho, tí, ktorí nasledujete pravidelne, už asi viete, o koho ide, ale nastala tu určitá zmena. Petr Bohuš začiatkom 90. rokov pomáhal zakladať novodobé spravodajstvo a publicistiku v tedajšej československej a neskôr českej televízii. Pracoval tam ako šéf-redaktor spravodajstva a publicistiky. Pracovali v Ostrave ako šéf-reaktor publicistiky. Podielal sa na vzniku etického kódexu novinárov. Neskôr pracoval aj na Slovensku v televízii TA3. Potom založil portál Modrý jelen, ktorý sa venoval pozadiu toho, čo sa deje v spoločnosti. Napríklad manipulácia politikmi a médiami, mainstream. Cieľom Modrého jelenia je snaha odkrývať manipulácie, polopravdy a klamstva a odhaľovať pravdu. Ale dnes je tu však v inej pozícii, pretože v súčasnosti pracuje ako odborný konzultant sekcie spravodajstva STVR, teda verejnoprávnej televízie. Začínal vo verejnoprávnej televízii, ocitol sa v alternatíve a znovu je vo verejnoprávnej televízii, ako keby sa kruh uzavrel. Takže fundovaný odborník ktorý nám približia atmosféru a svoju prácu na súčasnej pozícii odborného konzultanta sekcie spravodajstva Slovenskej televízie a rozhlasu. Ale na úvod samozrejme aktuálne správy a potom sa budeme rozprávať s hosťom na vys povedal by som mimoriadne aktuálnu tému, pretože je tu pravidelne rozoberáme a to je verejnoprávnosť a naplňanie verejnoprávnosti v našej slovenskej televízii a v slovenskom rozhlase. Pokiaľ ide o informácie, Pozrieme sa trošku, povedal by som, do sveta, ale priamo do politbyra súčasného, a to na komisára Európskej únie pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľa. Krásne to znie, Michael Megrat, ktorý hovorí o tom, ako Európske politbíro otvorí Európske centrum pre odolnosť demokracie. A to má byť hlavná iniciatíva štítu na obratu demokracie. Čiže treba brániť demokraciu. Je ohrozená? No, Michael McGrath nám vysvetľuje, ako 22-ročný sa už usilovalo mandát poslanca v Írsku a zisťoval, v čom spočíva demokracia. A zistil už vtedy, že spočíva vo výmene názorov, v debatách a kompromisoch. Mudrá myšlienka, určite máte aj vyskúsenosti a vidíte, ako sa vymieňajú názory, aké sú debaty, pretože to, čo zaznelo aj pred touto reláciou toho varovania pred progresivizmom, tu je len jeden názor a jednostranná debata a žiadne kompromisy. Buď my, alebo nikto iný. To je jedno, aký politickej strane smeru alebo orientácii, alebo médiu to pripíšete. Takisto tento komisár Michael McGrath, ktorý je súčasťou európskej elity, vládnúcej myslím, v rámci Európskej únie, hovorí, že jadrom demokracie je slobodná otvorená diskusia. A nejde v nej o to, aby sme sa dohodli na výsledku. A základom tej demokracie sú slobodné a nezávislé médiá. S tým možno len súhlasiť, ale sme už zvyknutí na rôzne frázy a vyhlásenia, tak ako predchádzajúce politbíra v minulých režimoch alebo súčasné, používajú veľmi obdobné frázy. Ale ďalší dôležitý faktor, ktorý patrí k európskym hodnotám, je prístup k slobodným a spravodlivým voľbám. A už sa k tomu dostávame. K slobodným a spravodlivým voľbám, slobodné a nezávislé médiá. Všetko to je na papieri a vo vyhláseniach a rôznych deklaráciách veľmi príťažlivé. Ale Jedna z najnovších informácií. Súd v Berlíne nariadil Elonovi Maskovi a jeho platforme X, aby odovzdali úradom dáta vzťahujúce sa k nadchádzajúcim voľbám v Maďarsku. A súd reagoval na, žiado, na žiadosť akejsi organizácie Democracy Reporting International, ktorá chce skúmať výskyt dezinformácií. A podľa Európskeho zákona, akt o digitálnych službách, na to majú právo. Takže obávajú sa, že v Maďarsku ani po voľbách nenastane situácia, že o štáte budú rozhodovať, povedzme si to otvorene, probruselskí lokaji. A pokiaľ tá propaganda nezodpovedá tomu, ako si ju predstavuje Brusel, sú to dezinformácie. Takže oni nariadia, tak je to súd v Berlíne, veď členská krajina Európskej únie, aby pekne odovzdali data. Oni láskavo budú skúmať, čo je dezinformácia a čo nie. Aby boli pripravení. Takže slobodné a spravodlivé voľby, pokiaľ vyhrajú naše sily probruselské, integračné, proliberálne. Inak je to všetko dezinformácia a podvod. Nech si ľudia myslia, čo chcú a či je to väčšinový názor, to euroelitárov nezaujíma. Profesorka Hedvig Richterová, ktorá vyučuje súčasné dejiny na Univerzite Bundeswehru v Mnichove, hovorí o tom, že sociálne médiá vytvárajú alternatívnu realitu a jednoducho obchádzajú slobodnú a kritickú tlač. A tu sa znovu pozad, pozastavíme. Čiže sociálne médiá sú tie zlé. Nie, že by tam nebolo množstvo balastu všelijakého bulváru a zavádzajúcich správ, tak ako aj vo všetkých iných zdrojoch a že by vytvárali alternatívnu realitu. E, tu nám starostlivo vytváral mainstream celé 10 ročia, keď nás presviečal o tom, ktorá agresia NATO alebo Spojených štátov je správna, aké jadrové zbranie ukrýva Saddam Hussein, čo má Taliban spoločné s 11. septembrom a tak ďalej, nehovoriac o rôznych tých konfliktoch, či už v Izraeli, či išlo o Kosovo, Bosnu a tak ďalej. Takisto nám vytvárali na základe svojich informácií a vyberaných faktov určitú alternatívnu realitu. A čo je to ten, tá slobodná a kritická tlač, ako si ju predstavuje profesorka Hedviga Richterová? No, slobodná a kritická tlač je tá, ktorá presadzuje tie názory, ktoré momentálne vyhovujú systému alebo euroelitám alebo danému spoločenskému stavu. Preto americké ministerstvo zahraničných vecí vyvíja internetový portál, ktorý umožní Európanom prístup k informáciám, ktoré Európska únia zakazuje ako nenávistné či inak nebezpečné. Adresa stránky bude freedom.go. Staršie generácie, alebo skôr narodení si pamätáme, za predchádzajúceho režimu, ako ľudia počúvali Slobodnú Európu alebo Hlas Ameriky, No a teraz pre zmenu paradoxne opäť prichádza niečo z Ameriky, keď už nie niekdajšie politbíro, ale nové politbíro eurokomisárov sa snaží šíriť cenzúru a čo mu nevyhovuje, to označuje za niečo nenávistné. A na to má celú armádu teda tých svojich žurnalistov, respektíve k tomu sa tiež dostaneme, či žumpalistov alebo propagátorov. Takže teraz bude nová situácia a pozrite sa z amerického zdroja na niečo, čo nevyhovuje Európskej únii. Ďalšia ukážka, ako to funguje v médiách, organizácia All Sides, ktorá hodnotí jednotlivé médiá podľa ich politických preferencií, publikovala štúdiu, podľa ktorej aplikácia Apple News úmyselne nezahrňa správy konzervatívnych médií do svojho prehľadu správ dňa. Na čo by sme potrebovali iné názory však? Budeme mať len tie svoje, proliberálne, pretože len tie zodpovedajú tzv. realite, alebo vytvárajú nejakú vlastnú realitu, alternatívnu realitu, mimo tých, ktorí uvádzajú fakty nevyhovujúce. Dajme tomu silám alebo tomu, kto organizáciu All Sides riadi. Ďalšia informácia, ktorá bola roky, roky roku cez slobodnou tlačou, nezávislou, kritickou, zatlkaná, nevedno prečo, stačí si položiť otázku. A to je situácia vo Veľkej Británii. Desk je organizácia v Anglicku, ktorá spravuje archív súdnych dokumentov na základe dohody s vládou uzavretou pred 5 rokmi. A vďaka tomuto archívu sa verejnosť dozvedela detaily z kauzy znásilňovania neplnoletých mladých dievčat islamskými gengami. Ale súd organizácií nariadil, aby archív tento týždeň vymazala. Pričom samotná Kurdesk tvrdí, že o ich jej dáta obsahovali 25 tisíc prípadov zneužívaných detí. To sa tajilo vo Veľkej Británii roky rokuce. Polícia, politici, samozrejme tzv. ľavicového zamerania, ak chceme to deliť na ľavicu a pravicu, média zatlkali tieto zločiny, ktoré majú vyslovene etnický podtext, pretože znásilňované, znásilňované boli len biele britské dievčatá a vyslovene islamskými gengami. Teraz to vychádza na povrch. No a perlička na záver nemecká štátna televízia CDF odvysielala reportáž o deportáciách imigrantov v USA. No a reportáž sprevádzali zábery, na ktorých imigrační agenti IC, to je vlastne imigračný a colný úrad, zatýkajú deti. A vyšlo najavo, že jedno video bolo vytvorené umelou inteligenciou a druhé ukazovalo zábery, ktoré boli získané alebo uskutočnené za vlády Joea Bidena, predchádzajúceho prezidenta, keď policia zatkla neplnoletú osobu, ktorá hrozila násilným činom. A po odhalení sa televízia najprv pokusila omyl bagatelizovať a následne až pristúpila k ospravedlneniu. A podľa televízie došlo k technickej chybe a zlyhali kontrolné mechanizmy. No tak aj to je informovanie médií, ktoré majú byť tzv. seriózne, tradičné, spoľahlivé, hlavnoprúdové. A keď klamu zavádzajú alebo takticky vyberajú určité fakty, e, to je technická chyba. Alebo zlyhávajú kontrolné mechanizmy. Nie, že by boli dokonali, samozrejme. Dejú sa takéto veci, ale už z týchto ukážok vidíte, čo sa zatelká, čo sa likviduje, čo sa schválne neuverejňuje, na koho sa vyvíja nátlak. No a keď sa pozrieme na našu domácu scénu, tu zase naberajú obrátky, by som povedal, politické vulgarizmy. Ako samozrejme, e, ľudia sú rôzne, majú rôznu úroveň, či už vyjadrovaciu, alebo by som povedal určitý stupeň kultúrnosti, ale novinári, hoci nie vo verejnoprávnej televízii, ale v tzv. renomovaných zdrojoch, ako je napri, ako si uvádzajú aktuality SK alebo SME, používajú nasledujúci slovník. Pán German. Miro German je novinár už vyše 20 rokov. Ako píše o sebe, chce deťom a vnukom zanechať planétu, ktorá nebude vydrancovaná, ale najviac sa zaujíma o to, ako by mohla Ukrajina poraziť ruského agresora. A právo na svoj názor a na svoj pohľad samozrejme v rámci aktualit SK ale titulky, aké tento človek používa, tak svedčia o úrovni alebo zameraní tohto človeka. Uvediem príklad, lebo to je ukážka žurnalistiky a hlavného prúdu. Volodymyr Zelenský skvelým ťahom vytrel podlahu s Donaldom Trumpom aj Putinom. Nemusí vám byť sympatický ani jeden, ani druhý, ale to vytrel podlahu. Alebo starci na čele USA a Ruska sú čoraz viac na posmech. Vytierať podlahu, no môžete vytrieť podlahu, aj, dajme tomu, s ukrajinskými oligarchami a s korumpovancami vo vláde Zelenského, alebo starci na čele USA. Neviem, či German si nevšimol, ako vládol Joe Biden, eh, nič proti veku, samozrejme, dnes populárne slovo ageismus, ale jeden starec mu neprekáža a iný mu zase prekáža. Prečo? Pretože tak je nastavený politicky. A napokon, samozrejme, klasická perlička, Pokračujúce rokovania s Putinovými vyslancami sú tak len trápnym divadlom, ktoré si vyžiadali míry. Slovenský novinár, alebo skôr by som povedal novinár pôsobiaci na Slovensku, nemá takú slovnú zásobu, aby použil vôbec nejaký termín, už keď je tak plný nenávisti k ľuďom, ktorí chcú ukončiť ten konflikt, že musí použiť český termín chci míry. Ten, chco, kto chce mier. Čiže kto chce mier, v minulosti to bolo populárne, pokiaľ išlo o pacifizmus, vojnu vo Vietname, hnutie hippies, protesty mládeže a tak ďalej. Takisto v 80 rokoch, keď rakety z jednej strany mierili na druhu a studená vojna. A teraz ten, kto chce mier, je niekto negatívny. Pretože vojna na Ukrajine s Ruskom je predsa jasne daná. A tá nenávisť, ktorá tu je, ako evidentná, s kým treba vytrieť podlahu, kto je starec, ktorý je na posmech, alebo kto sú chcimíri, takto sa ventiluje novinár, videoeditor Aktualit SK. No a potom máme ďalší takýto titulok od reportérky denníka SME Kataríny Jakubiakovej, ktorý v titulku teda uvádza Úder pre Putinových idiotov. Týka sa to chorvátskeho postoja k rope, pretože Chorvátsko Eh, na požiadanie Maďarska a Slovenska povedalo nie, keď ide o tranzit ruskej ropy cez ropovod Adria, čo Zahreb odmietol a je po, ochotný pomôcť prepravou ropy, ale z iných zdrojov. Ale chorvátsky server Index Hrvatska napísal, že ide o vážny úder pre Putinových užitočných idiotov priamo v srdci Európy, čiže naražal na Maďarsko, na Slovensko. Ten termín sa používa, užitoční idioti. To sa už používalo v súvislosti s bolševikmi, so sovietským zväzom, ale takisto, keď už je ten termín Putinovi užitoční idioti, v prípade napríklad, ako je redaktorka Jakubiaková alebo redaktor German, že by som to bral nejako osobne, ale vychádzam z toho, čo si v titulkoch ventilujú. Možno hovoriť o Zelenského užitočných idiotoch, alebo o bruselských užitočných idiotoch. A nepatrí tento slovník, ako si myslím, na mediálnu scénu. V súkromných blogoch si môžete písať, čo chcete. Ale už dávať do titulku tú svoju ventilovanú politickú nenávisť je podľa mňa totálna úbohosť. Lebo už len dajme tomu úder pre Putinových stúpencov alebo pre obdivateľov Putina, ale nadávať už v titulkoch a tváriť sa, že som seriózny novinár, to zodpoveda tomu, čo píše napríklad Ivan Hoffman, je, Ivan Hoffman je skutočná osobnosť, eh, porovnaní teda so slovenským, so značnou časťou slovenských žumpalistov, keď sa musím tak vyjadriť. Je to človek, ktorý bol disidentom v predchádzajúcom režime, v 89. stal na tribúne, spieval tú známu skladbu, slúbili sme si lásku hymna novembra 89, ale ostal rovným charakterom, pretože aj po 89. vidí nedostatky a zlyhania systému a médií, neklania sa novým modlám a nie je oddaným budovateľom súčasného by som povedal, súčasnej politickej orientácie, len preto, že sú z toho výhody. Takže Ivan Hoffman, skúsený skúsený e, publicista, píše o tom, že v podstate dnes, keď máte informácie, aby ste sa dostali k niečomu podstatnému, musíte odfiltrovať balast, manipuláciu a propagandu. A toto deviantné správanie sa médií má podľa komentátora Ivana Hoffmana na spoločnosť devastujúci vplyv. S tým možno len súhlasiť. Takže aj pre civilizovaného človeka je veľmi náročným odlíšiť skutočnosť od jej interpretácie. To je presne tá alternatívna realita, ktorú vytvárajú mnohí novinári a zdroje, či už patria k mainstreamu alebo alternatívu. Takže napokon, keď konštatuje, že súčasný liberálno-demokratický mainstream uzavrel vlastne strategické partnerstvo, on to nazýva s peklom, ale môžeme si povedať so súčasnou mocou. To je o tých kritických a nezávislých médiách, že sú presne oddaní určitej politickej idei a na tej usilovne pracujú. No a keďže vidíme, aká je tá demokracia ohrozená a uh, Treba ju silomocou brániť, už keď nie cenzúrou z EÚ, tak aspoň masívnou propagandou. Tak teda na Slovensku nám nastáva teda riadna vlna europropagandy a spájajú sa nám určité médiá. Aj tak máme túto europropagandu od rána do večera z každého zdroja, tak sú už spracovaní, dnes sa dostaneme aj k tej téme, už mladí žurnalisti na školách až teda o, po oddaných a verných v súčasných redakciách. Ale novinka, Denník N sa spája s najstarším webom, ktorý sa špecializuje na dianie v Bruseli a Európskej únii. euobserver.com A od februára tohto roku je jeho novým vydavateľom. Takže tento server EU Observer tvrdí, že sa snaží robiť niečo iné ako konkurencia zo zdrojov politiko Euraktiv a Euronews. Vidíte, koľko je tých zdrojov europropagandy. Ale ešte aj tu existuje akási konkurencia, hoci politicky a názorovo hovoria to isté. Samozrejme, že pre EU Observer je najdôležitejšou témou Rusko a špionáž, E, čo samozrejme z hľadiska e, euroelit je pochopiteľne, pretože predsa sa nebudú venovať Izraelu a Mosadu, alebo nebudú sa venovať americkej špionáži, alebo dajme tomu ukrajinským tajným službám a ich atentátom, či už na plynovod, e, alebo na akékoľvek iné ciele. Takže Migrácia, klíma, zelené financie, všetko súčasná propagandistická agenda, čomu sa venujú. A čo ich najviac trápi, že sa šíria konšpiračné narratívy a krajine pravicové siete, ktoré prenikajú do politických debat Európskej únie. No termíny si môžu dávať, aké chcú tie označenia rôzne, ale jednoducho v politickej debate EÚ predsa nebudeme trpieť nejaké pochybné otázky alebo nejaké zdôvodnenia, zlyhania v rámci politiky Európskej únie, lebo to je všetko krajne pravicové a konšpiračné. No a EU Observer vám v tomto ohľade umožní úžasný brainwashing, čiže vymývanie mozgov. Ale dozvieme sa zaujímavú informáciu, ako to aj funguje na mediálnej scéne. Napríklad, že Európska komisia, a to tvrdí Observer, púšťa určité informácie pre Financial Times, určité, aby mohli otestovať, či niektorý z jej návrhov bude prijatý členskými krajinami a aké reakcie sa dostanú od priemyslu alebo od rôznych ekonomických sektorov. To je to, čo aj v tejto relácii spomínam. Oni testujú, čo všetko si môžu dovoliť pokiaľ im to verejnosť dovolí, pokiaľ im tú propagandu príjme alebo bude hlasovať za takých za také politické subjekty, ktoré ju budú presadzovať. Čiže cez Financial Times si testujú, pokiaľ môžu zájsť. A myšlienka, ktorá je opodstatnená, veď preto to oni robia, či denník N, či Observer, prečo sa tak úspešne spájajú a keď niekto má v nej rukov, ale čo nás potom, kde sa v nejakej časti Európy čo deje? Nie, oni to pekne vysvetľujú. Čokoľvek, čo sa stane v Bruseli, má vplyv na každodenný život obyvateľov Európskej únie. Ak sa dohodneme napríklad na 90 miliardách eur spoločného dlhu pre Ukrajinu, je to niečo, čo zaplatia ľudia a bude to mať vplyv aj na národné ekonomiky. Tak práve preto si veľmi dobre uvedomujú, prečo spájajú sily, aby posilňovali túto europropagandu, pretože napríklad pre EU Observer platí, že medzi jeho čitateľov a predplatiteľov patrí veľká časť europoslancov, vysokých úradníkov, veľvyslanectva v Bruseli a poslanci a členovia exekutívy všetkých členských štátov Európskej únie. Takže denník N nám pekne rozširuje svoju chobotnicu a svoj vplyv. A potom tu máme ďalší, ďalší, ďalšie rozhodnutie. Známy to portál Euraktiv.sk, samozrejme opäť tvrdá bruselská propaganda, ktorý pôsobí na slovenskom mediálnom trhu od roku 2003 a teraz do neho vstúpila majetková spoločnosť Petit Press, čiže denník SME. A cieľom je samozrejme vďaka partnerstvu, Euraktiv už nebude Euraktiv, ale eubrief.sk a bude pokrývať európske témy. Takže Euraktiv je eubrief.sk a spoločne Radovan Gajs, to je vydavateľ EU Brief a šéf-redaktor SME Roman Krpelan, ďalší Pavel Nikodem, čo je generálny riaditeľ EU Brief. Hovoria o tom, ako sú proevropskí, ako stoja na faktoch a veria, že bez kritickej a kultivovanej diskusie nemôže byť silná demokracia. Áno, kritická a kultivovaná, ale len v rámci mantinelov, ktoré nám stanoví EU Brief, predtým Euraktiv, SME, Denník N alebo EU Observer, pretože čokoľvek iné je krajne pravicový postoj alebo konšpirácia, bez ohľadu na fakty. A na záver, ako to v Európe funguje, nám vysvetlí niekto iný ako z tejto skupiny europropagandistov. Riaditeľ observatória žurnalistiky Claude Cholet to je riaditeľ francúzského observatória žurnalistiky, ktorý sa zaoberá dôsledkom zákazu sociálnych sietí pre neplnoletých v rámci online cenzúry a DSA. To je ten akt o digitálnych službách Európskej únie. Myšlenka je pekná. Osoby staršie ako 15 rokov a tak ďalej budú musieť preukazovať svoj vek, pretože je tu riziko pre neplnoletých, áno. Ale Každá osoba nad 15 rokov teda bude e, dokazovať svoj vek. Čo znamená registráciu tváre alebo predloženie dokladu totožnosti. Takže celá populácia môže byť tak pekne evidovaná, uvádza Klod To otvára ďalšie otázky. Aká inštitúcia nás bude takto registrovať? A keď hovoríme o dôveryhodnej tretej strane určenej štátom, ale zatiaľ zostáva to veľmi nejasné, kto bude tá tretia dôveryhodná strana a kto bude mať k týmto údajom prístup. Verejné orgány uistujú, že e, osobným dátam nebude mať prístup samozrejme niekto nepovolaný. Ale pod zámienkou ochrany detí je tu zákon, ktorý začne evidovať ľudí. Masový dohľad. A Šolet poukazuje na to, ale veď to sme tu už mali, tí, ktorí nestratili pamäť. Masový dohľad, už napríklad vo Francúzsku, nielen u nich, sa uskutočnil počas pandémie COVID-19. To bolo prvé dejstvo snahy o, do, o všeobecnú kontrolu o všeobecný dohľad nad obyvateľstvom. A teraz nastáva druhé dejstvo. Takže cieľom je obmedziť prístup k určitým obsahom a tým chrániť mládež samozrejme. A o to viac sa snažiť chrániť napríklad o Francúzsku, Nemecku či Veľkej Británii, kde sú naplánované volebné termíny tým sa aj určuje, k akému obsahu sa dostanete. To všetko sa odohráva v kontexte uplatňovania Európskeho aktu o digitálnych službách pod zámienkou dobrých úmyslov, teda boj proti nenávisti a dezinformáciám. Ale v podstate DSA cenzuruje určitý prejav a určitý obsah prostredníctvom digitálnych platformiem. To znamená, že tá prax, ktorá sa uplatňuje. Pokiaľ niektorý z vašich komentárov na tej alebo čiernej sociálnej sieti kde sa uplatňuje DSA, označený za nenávistný, bude odstranený. A pokiaľ sa to zopakuje a váš príspevok bude znovu zmazaný, tak je veľmi pravdepodobné, že vás to unaví a rozhodnete sa pre autocenzuru a nebudete sa vyjadrovať. A tak sa rozbíja celý mechanizmus, ktorého cieľom je oslabovať slobodu prejavu. Takže občania, pretože nie sú zatváraní do väzenia, si neuvedomujú oslabovanie slobody prejavu, ktorá je evidentne, to oslabovanie je nepopierateľné. Občan už nehovorí to, čo si myslí. Už je tu jedovatá atmosféra, udavactvo a podobne. No a čo si má novinár myslieť o tomto mediálnom pokrytí všetkých tém, ktoré súvisia s digitálnou identitou a cenzúrou? Šolet na to hovorí šéf observatória žurnalistiky, práve že tým témam sa treba venovať Nevenuje sa im dostatočná pozornosť digitálnej identite a cenzúre. Najlepším spôsobom, ako sa tomu postaviť, je hovoriť o tom čo najviac. Takže to, čo skutočne cenzory neznášajú, je priamo označiť tieto aktivity, o čom sú. A po úvode a aktuálnych informáciách si dáme skladbu a nasleduje rozhovor s našim hostom. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a je tu s nami avizovaný host Petr Bohuš. Len skrátke pripomeniem, tí, ktorí ste prišli neskôr eh, do vysielania Slobodného vysielača a počúvate, v 90. rokoch začínal v Českej televízii, pôsobil neskôr na Slovensku v Teatrojke, potom založil portál Modrý jelen, no a teraz pracuje ako odborný konzultant sekcie spravodajstva. Dobrý večer, Petr. Dobrý večer vám všem posluchačům i vám, Lubo, a děkuji za, za pozvání k rozhovoru. Začneme hneď Ostra, pretože keď Peter Bohuš začal pôsobiť v STVR, okamžite sa začal tvrdý mediálny útok, denník N, Mediaklik, SK a Česká televízia. Prečo? No, e, pretože majú voči osobe Petra Bohuša výhrady. A tie definovali takto, že bývalý novinár Petr Bohuš, prečo bývalý však, ako nový poradca riaditeľky spravodajstva verejnoprávnej STVR Marie Hlucháňovej sa posledné roky zviditeľnil na dezinformačnej scéne. Takže to začala okamžite táto výhrada ako ste to vnímali, Peter, tieto útoky, ktoré vás spájali ako keby s určitou nekvalitou, že prichádzate z dezinformačnej scény? No, já jsem se e, musel usmívat, jo, protože, e, protože samozřejmě ta manipulace e, byla veliká. Oni to ani tak nebyly útoky, to bylo jenom o tom, že já jsem se setkal s redakcí a Eh, a na druhý den eh, vyšel článek eh, v deníku N, od kterého to svým způsobem převzali ty ostatní, ta ostatní média a vlastně jako kdyby citovali jenom ten jeden jediný zdroj, aniž by si cokoliv z toho ověřili a, a, a Česká televize potom v tom pořadu Newsroom, já jsem to rozebíral i na svém portálu Modrý jelen, Eh, abych eh, upřesnil jako ty informace, které oni zveřejnili, ale mě třeba až překvapilo, jako že v té české televizi eh, se snažili k tomu nepřikládat pod kotel, jak se říká, a mm, neotírat se ještě více, než, bylo, než by bylo nezbytně nutné z jejich pohledu, jak to oni i umí v jiných případech, a vlastně jako kdyby jenom citovali ten jeden zdroj, tady na tom se dá vlastně krásně dokumentovat, jako pokud bychom se drželi novinářského řemesla, že vlastně mm, jakoby o vás vyrobí někdo nějaký, nějaký článek, ostatní ho citují a informace si vůbec neuv, ne, neověřují. A když vlastně já jsem začínal počátkem 90. let eh, v tehdejší dokonce ještě československé televizi v 91. roce, jsem ještě zažil půl roku nebo tři čtvrtě roku československé televize, než jsme se rozdělili, tak eh, jsme se učili tenkrát eh, mm, že vlastně novinář má ověřovat informace ze dvou, minimálně ze dvou na sobě nezávislých zdrojů e, a ověřených zdrojů, protože samozřejmě nelze se spolehat na nějaké anonymy. E, musíte vědět, že ty, ty zdroje mají relevanci a tady prostě takhle hromadně e, přebírá někdo nějakou informaci, a, a samozřejmě jako to, o čem, to obsah jakoby toho článku nebo, nebo nějaké té krátké reportáže e, byl, byl mm, jako nepravdivý nebo zcestný, e, snažili se hledat, e, snažili se hledat něco, čím by jako kdyby hodnili tu osobu, tomto případě konkrétně mě, a to je taková ta typická metoda, kterou používají už dlouho třeba zpravodajské služby eh, a přebírají to potom média, kdy vlastně, když se nechcete bavit o nějakých informacích, tak eh, eh, tak vlastně se snažíte hodnit toho autora těch informací, abyste se o těch informacích bavit nemuseli, že? Ale tady celkem mě potěšilo, že vlastně jako oni jako kdyby neodhalili nebo neměli co e, negativního říkat a tak jenom spekulovali o tom, že, že e, já nevím, že bych po televizních zprávách pustil hodinu s lidmi z alternativních médií, e, což jako použili nějakou větu z mého jiného rozhovoru podobného, tak jako pro vás, kdy jsem s nadsázkou řekl, že samozřejmě, když vidím někdy ten jednostranný pohled z mainstreamu, když teda tak jako nálep nálepkujeme a uží, užíváme ty termíny mainstream a alternativa, eh, tak jsem, tak jsem to jednou použil jako příměr s nadsázkou v době, kdy jsem teda ještě vůbec ani netušil, že bych mohl spolupracovat nebo pomáhat slovenské televizi, eh, použil, že tam chybí prostě ten jiný pohled a že by tam měl být jako v jaké formě, v jakém rozsahu, samozřejmě to je věcí jako toho, té instituce, jako diskuze a profesního rozhodnutí, ale mm, E, snaží se z nedůvěry hodnit, ale v podstatě nemají čím, takže já jsem byl celkem jako v klidu a potěšen a nijak mě to nějak mě to nezneklidnilo a člověk, když ještě potom začne zkoumat jako ty e, autory takovýchto třeba e, příspěvku nebo prací, tak zjistí, jako, nebo tak si to může ještě zařadit do toho kontextu, e, co ti lidé mají za sebou, jaké mají zkušenosti profesní, Eh, vzdělání a tak dále a člověk jako někdy zjistí, jako že o vás hovoří lidé, kteří třeba ani s tou žurnalistikou nemají nic moc společného Nebo to som sa práve ani... chcel opýtať. No. Vy ste to teraz spomenuli, pretože dovolím si povedať, že tieto určité médiá ako papagáje opakovali tú myšlienku, že po televíznych správach by pustil hodinu s ľuďmi z alternatívnych médií. No a ja sa preto chcem opýtať, mne chýba tá hodina s ľuďmi z alternatívnych médií ano, a nič ano. také som ešte nevidel vo vysielaní ano, ano, slovenskej ano. televízie. Ano, mě také chybí. E, mám pocit, že takové jako neúplně alternativy, protože Anka Žitná ta e, pracovala pro TA3 v e, poslední době, ještě než přišla teď do toho svého vlastního pořadu, tak vlastně tam teď má relaci, tak jako dá se v uvozovkách jakoby tak napůl, jakože alternativa to je říci, že, že tam má teď ten svůj pořad odpovědě s Ankou Žitnou, který teď se nejsou úplně jistý, má 50 minut zhruba asi přibližně, takže toto by se dalo považovat, ale pochopitelně my bychom měli hledat ty cesty, eh, jak bychom mohli společně mluvit a eh, různých typů pořadů, ve kterých by lidé z různých spekter eh, spolu komunikovali, když tomu říkáme alternativa a mainstream společně, bychom určitě měli hledat a Mm, a, a, a, a realizovat je. A samozřejmě akorát je to prostě běh na delší trať, protože vy nejprve přijde, přijdete do jako jiného prostředí, kde sice jako tedy já těmi svými, tou svou historií spoustu lidí už znám a oni znají mě, ale pak je spousta lidí, která vás nezná, teď se musíte seznámit, oťukat se, e, e, dát jako najevo, že vám vlastně nejde o Eh, o nějaký nekalý úmysl, tak jak se snaží třeba někdy jako to vyložit, tak jak jsme se bavili v tom eh, případě toho, toho deníku N, nebo jiných, tak, eh, tak vlastně eh, to trvá nějakou dobu a, eh, a pak můžete začít jako komunikovat o tom, co by bylo dobré, co by bylo dobré udělat. Ale samozřejmě něco jiného je komunikovat na úrovni, bychom se mohli bavit spolu se svobodným vysílačem, s vámi a s vaší relací mediálním wrestlingem, kde jste vy, Boris Koroní a já bych byl třeba třetí do party a mohli bychom rozebírat věci, co by mohlo být obsahem ještě jiného, než co vysíláte. A, a a slovenská televize to je něco úplně jiného, že to, to je několik kanálů, vysílání od rána do večera, e, eh, 24 a podobně, e, spousta věcí, které se musí postíhat, takže e, není, to takové, není to takové jednoduché a lidé ty věci, jak je vidí nebo jak pracují, tak je tako, samozřejmě mají i nastavené mnoho let zpátky tím, co se naučili ve škole, Eh, Jakou měli v posledních letech praxi a tak dále a otáčet, jako kdyby eh, třeba některé přístupy k té práci eh, není tak úplně jednoduché. Ešte jedna takáto myšlienka, ktorá zaznievala, uh, ja to nazvem mainstreamová dezinformačná scéna, mm -hmm. keď ich uh, zaujalo jedno vaše vyjadrenie že by sme mali prirodzene vytesniť tzv. džihadistov istej novinárskej obce, ktorí primárne chodia na tlačovky ubližovať ľuďom. Asi trafená ho zagagala, keď si to zobrali k srdcu, ale e, môžete vy, Peter, e, povedať, čo ste mysleli tými džihadistami istej novinárskej obce? Jo, tak to byl zase takový příměr s nadsázkou, Eh, v jiném rozhovoru pro jeden, jeden měsíčník eh, slovenský a eh, v podstatě jsem měl tím na mysli to, jako jak mě připadá nesmyslná komunikace na různých tiskovkách, eh, zejména těch, eh, těch eh, u vás v současné době buď vládních nebo koaličních, kdy někteří novináři reagují tak, že diskutují s těmi přítomnými politiky ve smyslu toho, jako kdyby byli tou druhou stranou třeba opoziční, že? A hodnotí je a kritizují a napravují je, jak se ti politici mají chovat a co mají říkat a podobně, jako kdyby se je snažili cokoliv modelovat do svých vlastních představ na místo. A ti politici je zase napomínají a dávají najevo, že třeba s některými z nich jako nechtějí komunikovat nebo dokonce nekomunikují. Tak si myslím, jako, že toto není úplně dobrý stav a že by se mělo hledat nějaké řešení, sám nevím jaké, že by neměli tak po sobě navzájem na jedné straně politici ironizovat eh, ty novináře, napomínat je, eh, mentorovat, protože eh, takovou tou ironizací novináře nedovedeme k tomu, aby třeba lépe dělal tu svoji práci. Chce to zatnout zuby a mít trpělivost a snažit se vysvětlovat věci, a, a na druhé straně asi není úplně důstojné, když novinář začne opravovat eh, eh, toho hm, politika, co a jak má říkat, nebo komentovat eh, způsob jako podávání těch jeho informací. To ať si potom samozřejmě dá, dělá sám jako v nějakých komentářích, ale takhle se dohadovat si myslím, že není úplně důstojné. A představte si, Lubo, že a milí posluchači, že dokonce e, se toto, tento jev, který sledujeme e, v těch posledních, možná už dokonce letech, jo, roku nebo dvou, e, na té slovenské scéně, tak se přenesl i do České republiky jako přes kopírák. V pondělí jsem sledoval Eh, tiskovou konferenci Andreje Babiše, eh, který se svou vládou, eh, co se ujali moci, tak si dal přece vzetí, myslím, že každé pondělí po rokování vlády dopoledne, potom někdy kolem poledne, brzko, po, brzy popolední, že budou mít tiskovky vlády. Vždycky tam přijdou nějací činitelé a referují, co probrali a jaké mají plány, tak se teď stalo něco podobného, že e, Zdislava Pokorná, tak, takzvaná Zdíša, jak ji někteří kritici říkají, e, která se proslavila tím, že jako první přinesla informace e, o Pavlu Blaškovi, tehdejším ještě v zabývalé koalice předchozí vlády ministru e, spravedlnosti, e, tu aféru s těmi bitcoiny a někteří podezří, podezřívali, že e, má tak jako detailní informace, jestli snad není náhodou napojena na nějaké spravodajské služby a, mm, e, a ne, nečiní tak jako ať už vědomě nebo nevědomně, to já vůbec nevím samozřejmě, jenom reprodukuji to, co jsem slyšel, četl, viděl e, z jiných jako komentářů, tak Takže vlastně jakoby e, e, tam nějaké i takové podezření bylo, e, e, přikázala potom dál, jako vždycky s nějakými novými informacemi jako první a, a teď jako se jala toho, že se tam nějací novináři dožadovali zase po Andreji Babišovi v pondělí, teď toto pondělí, e, nějakých odpovědí na, na něco a někdy v některých případech e, Andrej Babiš je zvlášť vysazený třeba u nás na novinky CZ, myslím na seznam zprávy a e, říká o nich, jakože si vymýšlejí nebo snad dokonce lže lžou. Uh, už jenom v titulcích a potom i v těch samotných článcích, takže reaguje někdy na ně tak jako taky tak mentorsky nebo podrážděně a když dostala slovo tady paní jako Zdislava Pokorná, eh, tak eh, napomenula pana Babiše, ať se chová slušně k novinářům eh, a ať je tam nějakým způsobem nedehonestuje. A mm, taky nastojila takový ten jako mentorský tón, že ona jako začala poučovat toho politika, jak se má chovat. Jo, tak mě to přišlo takové úsměvné, jako že se to takhle jako pěkně šíří jako rýma mezi těmi našimi republikami keď mainstreamový, vlastne mainstreamová scéna spustila útoky proti vašej osobe, tak som mal dojem, že ako keby sa v slovenskej televízii zľakli a zdôvodnili vašu úlohu odborného konzultanta e, týmito slovami. Má sa venovať metodike, vzdelávaniu a nastavovaniu profesionálnych a etických štandardov. Do každodenného riadenia redakcie ani do výberu tém sa nemá zapájať. Tak sa chcem opýtať, v čom teraz spočíva náplň vašej práce? Eh, ono to není jako, že by se zlekli, ale eh, to v podstatě bylo jako i spíš mé stanovisko, když jsem přicházel do té televize, eh, kdy jsem, kdy jsem řekl, že, že vlastně opravdu bychom se měli držet striktně jako kdyby té metodické práce v tom smyslu pomoci poradit očima zvenčí, co všechno kde, na jakých úrovních by se dalo zlepšit od nějakých jako E, já nevím, rozborů pořadů a analýz e, e, po spolupráci jako na nějakých konceptech toho, kde všude, v jakých částech by se ta práce dala zlepšit, jako od workshopu, nějakých jako systematických porad, nějakých jako konkrétních úkolů vytýčených jako v těch redakcích, jako co, dokdy, v jakých termínech se může třeba plnit a podobně. A, mm, e, a mm, já jsem si uvědomoval to, že vlastně e, jako je důležité udržet se v té roli toho, e, toho metodika nebo té, té spolupráce v té oblasti jenom odborné, aby to nevyznívalo jako nějaká mocenská rozhodnutí, že je úplně jednoduché přijít někam jako třeba šef redaktora vydávat nějaké jako představy svoje o té práci, ale to by, když se neznáte s těma lidma, mohlo působit jako, že jsou to jenom jakoby mocenské příkazy, ať lidé lidé by je mohli odmítat, aniž by tomu rozuměli, tak si myslím, že je jakoby dobré deklarovat opravdu to, že vám jde jenom o ten obsah té práce, nic jiného, kvalitu těch lidí, aby oni sami se mohli zlepšovat eh, aby, a byli lepšími v té práci, než třeba jsou v aktuální chvíli a, mm, a pomáhat jim v tom, eh, brát to jako takhle kolegiálně, jo? takže to asi bylo tím e, naznačeno, jako tady tím prohlášením a ani ty útoky já tak neberu, jako že by to byly útoky, protože opravdu to vyšel jeden jediný článek e, v deníku N, který potom na druhý den nebo souběžně e, eh, převzalo ještě pár dalších slovenských deníků a pak České televizi o týden později to přišlo zajímavé se o tom zmínit e, v tom newsroomu a bylo to takové spíš z mého pohledu, ale i reálně je to už několik měsíců zpátky takové plácnutí do vody o od té doby se nic, nic dalšího neobjevilo, protože není ani co, jako není, není vůbec žádný důvod. Takže já pomáhám, pomáhám jakoby v takové té jako metodické, odborné, eh, mentorské eh, spolupráci, pomoci, že třeba eh, i individuálně se setkávám s některými z redaktorů nebo moderátorů a řeším s nimi Eh, rozborité jejich práce, jak by se dala zlepšit, jak by se dala vyvíjet kvalita a tak dál. Samozřejmě já v tomhletom ohledu nemohu být úplně zcela konkrétní, protože jsem v určité televizi i vůči těm jednotlivým lidem, kteří mi tu důvěru svěřili, že se se mnou ochotní jsou bavit jako o těch věcech, eh, takže, takže jsem jako v tomto smyslu pochopitelně loajální. Ale nicméně je to úžasná situace a zkušenost, že opravdu já jsem vlastně celý život jako byl v mainstreamu a, a pak jsem z něj odešel kvůli tomu, že už jako byla taková ta stereotypizace médií, všichni dělali všechno stejně a člověk už nevěděl jako co s tím, jak z toho ven, tak jsem odešel a založil jsem si tu dětskou redakci Solo Kapr, kde jsem jako v, té v rámci jako mimoškolní výchovy vzdělávání pořádal pro ně jako různé kurzy a letní tábory a tak dále. A teď vlastně jako kdyby jsem se obloukem vrátil do toho, a, a mezi tím jsem teda jako založil toho modrého jelena, pochopitelně, když jsem viděl, že se ztratila e, ta diskuze od covidové doby, že jsme nebyli ochotní společně diskutovat o nejlepších řešeních toho nebo onoho a uplatňoval se striktně jeden jediný názor, ať už e, příchozí z e, nějakých institucí nebo spravodajských agentur mm, a, a, a tak dále, nebo vlády a jejich odborníků e, jedno jednotlivých vlád v našich zemích, eh, tak tehdy jsem založil toho modrého jelena a snažil jsem se, já jsem byl zvědavý totiž jako na tu alternativu, co, co to je, co, co jsou za lidi, jako co jsou záč, jako je, je, jací jsou, jak přemýšlejí, jak pracují a podobně a eh, jsem velice rád, jako děkuji moc za tu zkušenost, že E, byli e, ochotní jako mě přijmout, že taky jako měli ke mně důvěru, že jsem s nimi mohl komunikovat, mohl si mi poznat e, to prostředí, kde je ta kvalita, jestli někde něco pokulhává a podobně protože to je normální samozřejmě, že nic není černobílé, všude máme nějaké dobré věci a, a zároveň i stránky, které se dají zlepšovat. No a tak, a tak jsem se teď vlastně zase jakoby obloukem dostal do, do toho mainstreamu a můžu porovnávat jakoby obě dvě ta prostředí a, a je, to, mm, je to velice zajímavé a a myslím, anebo teda aspoň věřím, že do budoucna bychom ty, se mohli zbavit těch nálepek, jo? že bychom už mohli opustit jako to nálepkování typu mainstream, typu alternativa a měli bychom hledat cesty k tomu, jak si navzájem poslouchali, jo? protože někdy to je jenom o tom, že uh, se lidé uh, neposlouchají jenom proto, že si řeknou, a to je mainstream, a to je alternativa. Že? A na druhé straně, ale zase musím říct, že třeba někteří E, někteří mohou poslouchat třeba svobodný vysílač z mainstreamu nebo já nevím, infovojnu, ať řeknu nějaký příklad, ale reálně to <laughs> jako nahlas neřeknou, protože bohužel žijeme v takové době e, hejtu, jako že když někdo něk projeví nějaký trošku odlišný názor od toho oficiálního narrativu, tak ho hned jako lidi pronásledujou a, e, a nemají rádi, nebo nechci říkat dokonce snad i nenávidí a podobně, takže každý si teďko jakoby dává dávala trošku pozor na ten jazyk a já se snažím jakoby obrousit ty hrany eh, obou světů a, a pokoušet se e, nahlédnout zpátky k tomu, že jsme prostě tady společně všichni na jedné hroudě, v jedné republice ať už slovenské nebo české, a že bychom si měli navzájem pomáhat a naslouchat, jo, že je úplný nesmysl jako stát tedy na těchto dvou protipólech, protože v zásadě to pak může vyhovovat jenom tomu, kdo je nad námi a, a kdo si myslí nebo řídí tento, uh, tento svět, jako obrazně řečeno. No. Keď jsme pri redaktoroch, protože to je aj vaša práca samozřejmě s tím kolektivom, který a ty redaktory, kteří pracují v rámci spravodajstva. Já eh, jsem mal teda skúsenosť e, keď som pôsobil v slovenskej televízii, žiaľ no. takú, že keď prichádzali eh, mladí žurnalisti a, a prichádzali eh, z rôznych vysokých škôl, ktoré sa teda vedujú, či už masmediálna komunikácia alebo žurnalistika, už prichádzali to, čo ste teraz povedali, už tie protipoly boli dané. Jednoducho, mm -hmm. aj v súčasnosti je prevaha mladých redaktorov, ktorí prichádzajú zo školy, dajme tomu, z katedry mm -hmm. žurnalistiky, kde už sú svojím spôsobom spôsobom indoktrinovaní. Aj mimovládkami, ktoré pravidelne chodia na fakulty, aj prednášajúcimi. A už za mojich čias to teda bolo že úplne ináč vnímali alternatívu bez ohľadu na fakty, že to je to negatívne, to je to konšpiračné, to je to, čo nemá kvalitu, zatiaľ čo my sme nositeľmi tej kvality. A práve preto sa chcem opýtať, aká je práca, aká je dôvera týchto mladých redaktorov, ktorí už teda prichádzajú, ja to poviem otvorene, medzi tými mantinálmi SME a denník N, SDKU a PS, Čaputová a spol, tam sú v manévro EU a NATO ako nedotknutelný, Rusko ako najväčšie zlo na svete, Zelenský ako hrdina. Všetky tieto narratívy ako keby dostávali už na tých katedrách a s tým prichádzajú do praxe. Potom je zrejme ťažká práca sa baviť o nejakých faktoch a objektívnosti. Aká je vaša skúsenosť? Dneska jsem seděl třeba s jedním kolegou z redakce mm, reportérem, o kterém si myslím, jakože, nebo aspoň jak jsem poslouchal, se dvěma jsem vlastně seděl v průběhu dne a e, oba dva jako mají, e, jeden teda vlastně je starší a ten druhý byl mladý, e, mají, mají tu reflexy a e, vědí, jako jak se ty věci mají dělat správně i z té školy, a, e, i aktuálně, nebo před několika lety, ale Eh, ale pochopitelně jako v prostředí, které je nějakým způsobem vedeno tím jedním směrem, eh, se potom jakoby ta jiná myšlenka jakoby hůře, eh, hůře prosazuje, že? A pak pochopitelně, já nemůžu generalizovat a neznám je všechny pochopitelně, protože já se tam postupně jako seznamuju s různými lidmi, tak jenom chci říct, že, eh, že si myslím, nebo alespoň tak, takový je můj osobní závěr, že někteří lidé vůbec nevědí, eh, nemají informace, eh, co se obecně děje ve světě, poslouchají jenom tu jednu stranu a já se snažím všechny přivést k tomu, aby poslouchali všichni všechno a dělali si nějaké své vlastní analýzy a závěry, že vlastně není možné Eh, tak jako se to stalo včera, řeknu jeden příklad, jako když, byl, když byl, eh, bylo to jednání s eh, Danej Kolárem Bombicem, ten, den známý případ, on vlastně už je ve vazbě nějakých 10 měsíců nebo kolik a včera začaly probíhat ty závěrečné řeči, ještě eh, myslím, že jeho právě chybí, eh, že byli už eh, žalobce a, a, a pana Lindnera, toho jako jeho obhájce a, a probíhalo to celý den a, a, a teď, jsou, teď jsou tam velké kontrasty, jo, protože ten žalobce tvrdí něco a ten pan Lindner tvrdí zase něco úplně jiného, ale jako potom jako to skončí tak ta novinářská práce, že Eh, agentura TASR, mm, eh, eh, spravodajská, vydá informaci v tom smyslu, že že Eh, prokurátor žádá pro Daniela Bombice nepodmíněný eh, trest vězení a že je přesvědčený, že se dopustil všech skutků obžaloby. Jo? To, je, to je titulek. Jo? A, a pod tím ještě takový ten, ten perex, jakože je obžalovaný z extremistických trestných činů. No a my, jak my víme, to jsme se učili už my ve škole, že čtenáře většinou čtenářem titulků a ne obsahu, že si přečte vždycky ten titulek, buď ho zaujme nebo ne a jde na další titulek, tak určitě může být určitá část čtenářů, kteří si přečte jenom ten titulek a a jejich závěr je, bombic je ex, extrémista, jo. Ale, uh, a pak pokračuje ten článek, jako kdyby v tom stejném e, úhlu pohledu a je tam někde potom jenom zmíněná věta, že uh, ten daný Kolár si to nemyslí, ale když si poslechnete Davida Lindnera, tak on vám jakoby na základě faktů rozklíčovává argumentu, že je to celé postavené na vodě, jakoby ta obžaloba, jo. Že v podstatě je to jenom jakýsi názor někoho, kdo to ani nemá jak prokázat, protože k tomu nemá žádné, fakt, žádné argumenty, žádná fakta. Takže v podstatě máte tady vedle sebe, abychom nikomu nefandili, jo, tak a máte tady vedle sebe dvě prav, pravdy a teď která z nich je ta správná. Um, je to třeba porovnávat, že? Ale my takovým článkem tu šanci nemáme, protože to vyjde tak, jak jsem řekl, od toho titulku počínaje, takže vlastně mateme tu veřejnost úplně jakože zlé, místo toho, abychom si to vyzdrojovali z obou teda jakoby e, těchto těchto, informačních zdrojů e, a, a poměřili to mezi sebou a snažili se neutrálně informovat e, o tom procesu, že? Takže to je, a takových případů je, je hrozná spousta, e, která <clears throat> přemýšlím, jako jestli, jestli ano, novina, tak jak jste narážel novináři, jestli vůbec rozumějí tomu, jak správně tu práci mají dělat, že? No tak to je mým úkolem jako ve slovenské televizi pomoci jim eh, kolegům eh, zkusit jako toto poodhalit a eh, pomoci, poradit a, a těm starším zase jako třeba povzbudit, protože chápu, že když tam někdo pracuje 30 let, že to, že to je hm, velice náročná práce pracovat ve spravodajství a publicistice, kdy od rána do večera každý den nevíte dne a hodiny, co se kdy kde stane a musíte řešit spoustu různých situací. Je to psychicky velmi náročné, není to tak jednoduché, to potom kibicovat z gauče jako doma E, to, to je to nejjednodušší. A, mm, a možná i třeba ti starší kolegové mohou být uh, už unavení, mohou už mít jakoby uh, um, tu motivaci menší nebo uh, s, uh, slepotu v tom vidění, jako co je nebo není správné, tak vlastně je třeba jako myslet a pomáhat jako všem těmto stranám. No. Pokiaľ ide o redaktora, sú tam dva faktory, čo hovorím z vlastnej skúsenosti. Prvá vec je osoba toho redaktora, ako pristupuje Aho. k tomu. Či už ide na akciu, tým, že je dopredu rozhodnutý, že toto je pozitívum, toto je negatívum, to spracujem tak, aby som, mm. ako spomínaný prípad bol, aby som bombica vykreslil tak, obžalobu tak a ja už dopredu viem, bez ohľadu na to, čo tam zaznie. To je otázka samotného redaktora. Ale druhý faktor, ktorý je aj ten redaktor, keď sa rozhodne na základe faktov a nie nejde dopredu so stanovenou úlohou, že toto takto spracuješ, tak potom je tu úloha vedúceho vydania, ktorý mu to buď umožní, alebo neumožní. Pretože viem, ako to v praxi aj funguje, že vedúci vydania, ktorý kontroluje ten spracovaný materiál, ktorý ide do vysielania, povie, nie, tohto človeka tam nedaj, túto pasáž, to si ešte raz prever. A jednoducho manévruje do tohto, do takej pozície, ktoré potrebuje on. A ten redaktor buď si trvá na svojom a môže mať problémy, alebo naopak podľahne autocenzúre, alebo je rovnako uvažujúci ako daný vedúci vydania a nemá problémy. Takže potom je ten výsledok taký, že tá verejnosť, ktorá to sleduje, má dojem, ale veď tento redaktor je zaujatý, alebo je spracovaný. Ja len uvediem ešte, keď som mal tie skúsenosti, dnešní redaktori, ktorí sú v Markíze, nebudem menovať, e, ktorí sú v SME a v aktualitách a tak ďalej, a už teda sú skúsenými redaktormi, keď začínali, ja som ich zažil ako nastupujúcich, e, začínali ráno pred výrobnou poradou, teda pri STEMov a tak ďalej, všetci mali v rukách SME. To bolo mm -hmm. ako Korán, alebo Biblia, alebo mm -hmm. Talmud pre určité náboženské skupiny pre nich to bolo SME. Čo bolo v SME a podľa toho postupovali. No dnes mám dojem, že mnohí tí redaktori, keď vidím tie spracované príspevky, ako keby ráno prečítali denní gen. Alebo nemusí, dnes už sú možnosti, samozrejme, na mobile, na tablete a tak ďalej. Ale je to v duchu tých redakcií aktuality denník N a v tomto duchu produkujú aj spravodajstvo. Neviem, či sa, nemám ten dojem, že by som sa milil. Aká je vaša skúsenosť, keď pracujete s redaktormi? Jo, určitě, no, tak jako ono je to o tom, a to není jenom slovenská televize, ale vlastně jako tím E, tu zkušenost mám jako z celého života, co tu práci dělám, že někteří lidé tu novinařinu dělají srdcem a dělají jako pro nějaké vyšší cíle a ideály, že si zvolili toto řemeslo, které jednoduché není a někdo jiný to zase dělá třeba pro nějakou, já nevím, slávu, e, a nebo jenom proto, aby chodil někam do práce. A už jenom toto, když řeknete, tak samozřejmě potom ten výsledek té práce jako je obrovský rozdílný, že pochopitelně. A když se do toho ještě potom vklíní to, jak říká říkáte, že někdo tomu redaktorovi tu práci zadává, pak ji jako nějakým způsobem kontroluje, ne, ne ve smyslu cenzury, ale druhých očí, protože člověk sám jako autor kolikrát nerozpozná, jestli ta zpráva jako je srozumitelná, dostatečně e, e, vyargumentovaná a podobně, tak, eh, tak ta pomoc toho editora nebo vedoucího vydání nebo tým lídru, jak se tomu říká, e, je, je nezbytná, je důležitá. No a pochopitelně je to o tom, jestli si ti lidé říkají, a ježíš, tak tam tak to udělej, tak dejme tam nějakého dezoláta, ať i ta druhá strana má pokoj, e, tak samozřejmě tím se nevyvolává jakoby dobrá nálada a korektnost e, v té práci, ale když vám záleží na tom e, dívat se, dívat se na každého člověka, Eh, a to je jedno, na které straně stojí, eh, včetně těch, co jsou třeba ve vazbě, jak jsme tady zmínili toho, toho daného Kolára, eh, dívat jako primárně na lidi nebo na politiky, taky se dívat primárně na lidi, tak jakoby hm, tím nemyslím je omlouvat, jo, ale, ale vlastně najednou uvidíte ty, ty lidi, ty pozorované subjekty, jakoby z toho lidského hlediska, že lépe pochopíte, proč dělají to, co dělají, proč říkají to, co říkají a potom o to kvalitněji, přesněji, eh, pravdivěji můžete zpracovávat informace o nich, že? A pochopitelně, to je eh, to asi v každé profesi, nevím, do jaké míry eh, se to dá jakoby změnit teď dneska, z, dneš, dneška na zítřek, ale prostě jsem tady proto, abych pomáhal a věřím tomu, že se to dá Eh, nebo si alespoň <laughs> ověřil, že se to nedá, jo, ale zatím, zatím narážím na to, že tak eh, lovíme eh, kousíček po kousíčku, obrazně řečeno každým dnem dalšího jednoho člověka z té redakce a vysvětlovat a, a pomáhat si, učit se, vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat, jo, protože když lidi v tom byli ponořeni sami třeba nějakou dobu a nevěnoval se jim nikdo, ve škole se naučili něco, co jste zmínil jako i kriticky, no tak pak jako se nemůžeme divit, že to takhle je, je to v jakém stavu, jakém, v jakém to je a, a nemůžeme ty lidi za to ani možná kritizovat, jo, když žili v 20 let jako v něčem podobném a, a nemůžeme ani očekávat, že se to změní ze dne na den, jo, protože takových srdcařů třeba jako jste, jste vy nebo Boris Koroni nebo nevím kdo ještě, tak, tak prostě opravdu asi není tolik a je to možná normální, že? Ale vy eh, nebo ti další by měli být těmi tahouny, příklady pro ty druhé, eh, inspirací eh, v tom dobrém, pozitivním slova smyslu a, a toto je vlastně součástí mojí práce i v té slovenské televizi. Takhle, takhle to jako nastavovat. Dáme si skladbu a po skladbe pokračujeme v našej debate. Celý život tri ako kôň. Pred bezpravím sa radšej skloň, len sa hmotou sa naháňaj. A keď kradneš, tak to taj. To, čo ťa nepáli, nehas. K menšine sa radšej nehlás, záujmom spoločnosti vždy slúž. A krok i hubu stále drž zvykov nezapáraj, len sám o seba sa vždy staraj, od nešťastníkov si odstup daj a z vrchu sa na nich pozeraj. Úprimný sa vôbec nesnaž byť, veď mohlo by ti to uškodiť. A keď všetci klamú, aj ty klam, veď nemusíš byť sebou sám. Veď keď chceš tu prežiť nejak a nechceš krývať ako pejrak. a rebel v tebe nedrieme a nevidíš problém v systéme, ak stav svetského poriadku zdá sa ti, že je v poriadku, tak potom si musíš k srdcu vziať týchto dvanáct na prežitie rád. slepo počúvaj, vplyvným sa vždy do zadku pchaj, predsudky si dobre vypestuj a proti prúdu nevesluj. Vysmievaj sa z prehier iných, stoj po boku vždy len silných, ako bohov cti celebrity, aj bez dávky absurdity Nedávaj sa cudzím telám, s morálkou si hlavu nelám, ver len prachom, nie v duchovno, veď ono je ti na hovno. Spievaj piesne chlebodarcov, spokojný buď s každou prácou, neprotestuj proti platu a buď vďačný za vý Veď keď chceš tu prežiť nejak a nechceš krývať ako pejrak a grebel v tebe nedrieme a nevidíš problém v systéme, ak stav svetského poriadku zdá sa ti, že je v poriadku, tak potom si musíš k srdcu vziať týchto dvanáct na prežitie rád. nezabúdaj lumpou zdraviť. Každému vždy všetko záviť, za chrbtom vždy ohováraj a opravde mnoho táraj, keď je klamstvo blízko skratu. Vždy do uší daj si vatu, zrak si preleť sa kope hrob, tak sa pridaj a tiež kop. A keď je niekto hrubý snob, tak radšej sa mu prispôsob. Ver len tomu, čo sa nosí. Veď keď chceš byť niekto, kdo si, tak musíš na tomto svete veriť klamstvu v zime v lete Veď keď chceš tu prežiť nejak a nechceš krývať ako pejrak, a grebel v tebe nedrieme a nevidíš problém v systéme, ak stav svetského poriadku zdá sa ti, že je v poriadku, tak potom si musíš k srdcu vziať týchto dvanáct na prežitie tak stav svetského poriadku zdá sa ti, že je v poriadku, tak potom si musíš k srdcu vziať týchto dvanáct na prežitie rád, tak potom si musíš k srdcu vziať týchto dvanáct, na prežitie rád. Tak tieto slova, táto skladba je tak výstižná, že si myslím, že slovenský rozhlas by ju mal hrať aspoň raz denne, lebo hrajú sa iné banality, iné odrhovačky, textovo úplne ubohé, ale tak toto je, <laughs> toto je skutočne motivácia pre dôstojný život. Ale vráťme sa teda k nášmu hostovi, vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Dnešným našim hostom je Peter Bohuš, ktorý je odborným konzultantom sekcie spravodajstva v súčasnej STVR. No a ja sa hneď chcem opýtať, a opäť vzhľadom na vlastnú skúsenosť, skúsenosť, že vedenie STVR, či je to rozhlasu alebo televízie, je úzko prepojené so spravodajstvom. S novým vedením prichádza aj nové vedenie spravodajstva. Väčšinou to, vždy to takto bolo. Či sa tomu hovorí čistky, či je to e, výmena kádrov, alebo ako sa tomu e, môžeme pomenovať. Jednoducho, ten, kto prichádza a rozhoduje o inštitúcii, si dosadzuje svojich ľudí. Robia to všetci. Naľavo, napravo, napravo liberáli, konzervatívci, akéhokoľvek zamerania. Jednoducho dôverujete svojim ľuďom a či je to verejnoprávnosť alebo nie a presadzujete určitú názorovú líniu. V tomto prípade je momentálne riaditeľkou spravodajstva verejnoprávnej STVR Mária Hluchaňová. Ale je to vlastne, nejde o nejaký osobný prístup, uvádzam to len tú prax, ktorá je. Je to osoba, ktorej dôveroval predchádzajúci riaditeľ absolútne jej dôveroval, aj napriek tomu, keď sa stali nejaké negatívne veci, opäť jej vyjadril dôveru pán Machaj. Takže e, pokiaľ ide, to je otázka na vás, Peter, Teraz sa pripravuje nová štruktúra spravodajstva a môže sa táto nová štruktúra realizovať bez toho, aby bol vymenený manažment vedenie spravodajstva? Uh, já ne, nevím, jako to uvidíme. Jo? Já si myslím, tak jak jsem poznal ty lidi, kteří tam jsou, nejenom paní Hlucháňovou, tak jsou ochotní naslouchat a, mm, eh, a pracovat eh, na, na koncepcích i na sobě, i na redakci. Takže jako nemůžu k tomu zaujímat nějaké, nějaké stanovisko jako v tom smyslu, že prostě přijde, přijde eh, nový, nová ředitelka v tomto případě, nová paní ředitelka a měla by vyměnit vedení, jo, tak eh, víme, že na tom trhu jako těch lidí není tolik a Eh, já osobně si teda myslím, jako, že ani ten problém nespočívá v tom, jestli vyměníte nějakého člověka, jo? ale když, když tam máte několik stovek lidí jako eh, v té obrovské redakci, jako po celé republice a těch, já nevím, kolik kanálů oni mají jako eh, na, na starosti a celý jeden kanál 24, že jo, potom hlavní zprávy skoro hodinové a tak dále, tak mm, E, tak vlastně jeden člověk jiný, který potom tam bude nějak uplatňovat nějaké svoje vize, aniž by ti lidé jim věřili, e, si myslím, že taky není úplně jakože v, mm, efektivní, že je dobré eh, hledat, eh, hledat eh, jakoby ty mm, kroky v tom, jak zlepšit tu práci v takovém tom, já tomu teďko řeknu s nadsázkou, takové to bezstrukturní řízení, jo? že lidi sami pochopí, proč a v čem by se mohli zlepšovat, jaké by k tomu mohli mít důvody a, mm, a pak sami, když to přijmou za své, ne když vy jim to nařídíte jako z titulu nějakého mocenského rozhodnutí, že se vyměnil měl nějaký šéf-redaktor nebo ředitel eh, a ten to začal tam prosazovat, eh, tak eh, a, a pochopí to ti lidé sami, co mají a jak dělat a budou potom ještě za vámi chodit jako s uh, upomínkami, uh, že by to takhle měli dělat všichni, i včetně vás, pokud jste na to třeba mezi tím zapomněl, jo. Čili jako si myslím, že je důležité, aby lidi uh, to, co se od nich vyžaduje, přijali za své, jo? protože víra ta se nedá přikázat, jako tak hledáte jako různé možnosti, různé momenty, jak získat eh, pro, eh, pro ty klíčové momenty no, v té redakci pro zlepšení práce některé klíčové lidi, kteří potom jako mohou být vzorem pro ty ostatní a strhnout i ty ostatní. Jo. A to je, a ty, ty metody potom ty pracovní jako mohou být jako, že jaká je kvalita ověřování informací, dělat nějaký fact-checking jako v té redakci, jo. to znamená, když přijde něco z Tastru, e, třeba jsme zmínili toho bombice, tak jako jestli to tak je, jako pravdivé nebo není, nebo mohou, nemusí to být jenom nějaká data, že by, že by mohl být inten, mohla by být jako intenzivnější vazba mezi těmi samotnými redaktory, třeba i mezi těmi mladými, že jim dáte za úkol, aby tu práci, když ji přivezou z toho dne někde z terénu a pak ji zpracovávají, aby si ji navzájem dali e, přečíst nebo schlédnout e, a zkontrolovat, e, jestli je v pořádku nebo ne, jestli ji rozumějí nebo ne, e, když nejsou jejich vlastními autory a takhle se postupně jako učit i na budoucí kádry, třeba zrovna jako na ty editory vedoucí vydání, jak jsme je taky zmínili, změnili, jo, tak eh, mm, mít, mít i nějakou jako třeba eh, užší redakční reflexy eh, v tom smyslu, že si nejenom na běžných poradách, ale již třeba někdy mimo jednou za týden, jako ta redakce nějak zrekapituluje v, spíš v tom pozitivním duchu, jako co se povedlo a nepovedlo, pomáhat jako i v nějakém mentoringu, jakože třeba by mohli někteří redaktoři, ti starší, Eh, kteří mají tu, tu chuť a, a tu vůli, eh, tak by si mohli vzít na starosti některé ty mladé redaktory, eh, aby jim pomáhali, aby byli jejich vlastními mentory při rozhodování každodenním, jako jaké témata dělají, tak jak je zpracovávat, zpětná vazba, kontrola, jako takový, takový průvodcové kvality jako té práce jo, v průběhu každého jednotlivého dne a, mm, a takhle prostě by se, to, takhle by se to dalo rozvíjet, mít nějakou interní kulturu, jo, abychom nebrali ty věci tak, jako že, no dobře, tak půjdu udělat nějaký, já nevím, tam soudní proces a v podstatě je mi úplně jedno, e, je, jestli toho člověka odsoudí nebo ne, že by do toho měl vstupovat i ten lidský ele element a, a budovat si tu kulturu v tom smyslu, že nebude o ně, nebudeme o někom říkat, jako že je dezolát a podobně, jenom proto, jako že má třeba na věci nějaký, nějaký jiný názor. Dělat nějaká výběrová zařízení, otevřít tu televizi postupně tak, aby nabývala důvěry e, i zvenčí, e, aby začala přitahovat jako i další lidi jako pro posilu, pro pomoc e, do té redakce na těch různých jako místech, úrovních, e, aby se nebáli toho, že mm, je to třeba vratká příležitost jako profesní, tak jak naznačujete, přijde nový ředitel a povyháže to tam, e, tak aby, aby byla nějaká jistota v tom, že když chcete, snažíte se dělat děláte, eh, tak tu perspektivu nějakou máte. Jakože. No a pak samozřejmě bylo by dobré jako umět mít i, to, i, i tu transparentnost veřejnosti, jako jo, umět, eh, umět najít v sobě tu odvahu, že když jako udělám něco blbě, eh, tak umět to přiznat a omluvit se třeba i v další relaci, když jako někde něco pokazím, jako mít v sobě tu skromnost a pokoru a netvářit se jako, že já jsem ten borec a udělal jsem všechno jako v pořádku, že je to z mého pohledu v pořádku, že? Takže mít tak takový jako kdyby dialog eh, dialog eh, s, s veřejností. Jo. Můžu ještě teda, jsem si vzpomněl, jako teď nedávno vlastně proběhla, měli jsme před dvěma týdny i prezentaci a teď by ve vysílání jako v tomto ohledu mohlo něco vít, že proběhla analýza media tenoru eh, jako agentury, která už asi možná 25 nebo více let dělá monitoring, dělá rozbory kvality práce Eh, v české televizi, je to česká firma a ona dělala rozbory za eh, září až listopad a zjistili, že v 93,9% jako ta práce je v pořádku. Jo? A v pouhých 6% zkoumali asi 716 příspěvků a v pouhých těch 6% eh, eh, to zcela vyvážené v pořádku nebylo, ale zjistili, že ty chyby se dělaly na všech stranách, jo? že prostě ta chyba se udělala i u koalice, i u opozice, jo? že to nebylo jako kdyby programově vyhraněné, že by se mělo ublížovat jakoby záměrně jenom někomu, ale že to jsou prostě ty profesní chyby, které možná jsou i přirozené, stávají se a pak samozřejmě někdy se ta situace vyhrotí, je hrozně vidět, lidi nadávají a podobně, a, e, ale jako je třeba si uvědomit, že mezi tím jako je odvedena i spousta jako slušné práce Eh, eh, kde, kde ta pochybení nejsou a, a my samozřejmě jako kritici vidíme jenom tu, jenom tu nevyváženou nebo jenom tu nesprávnou eh, jeden, nějaký ten problém, jako který se tam prostě stane v tom vysílání. A já samozřejmě s tím nesouhlasím, jako usiluji o to, aby ta práce byla stoprocentní, aby byla v pořádku, ale zároveň jako mám i to pochopení, prostě, že člověk jako realizuje ty věci v nějakých daných podmínkách a možnostech, že? No. No keď sme už pri opozícii, koalícii a pri týchto politických ano. záležitostiach, čo neodmysliteľné, Patrik Mediam. ano. Opozičné hnutie Progresívna sekta sa pre zákon o slovenskej televízii a rozhlase obratilo na Európsku komisiu. Oni žiadajú, aby bol preskúmaný súlad legislatívy s európskym právom. Ale po, konkrétne pokiaľ ide o redakciu. Hlavne poslankyňa Národnej rady Zora Javrova za Progresívnu sektu, tá kritizuje zákon o STVR a tvrdí, že tento zákon umožnil priamu politickú kontrolu nad telerozhlasom. Dokonca hovorí o narušení vyváženosti spravodajstva a tvrdí, že tele Rozprávame rozhlas, vyhadzuje redaktorov a ruší relácie podľa politických príkazov. Vy máte takúto skúsenosť, že je to opodstatnené tvrdenie. Pociťujete nejakú politickú kontrolu? Pociťujete nevyváženosť spravodajstva alebo vyhadzovanie redaktorov a rušenie relácií? Já jsem to teď řekl jako s tím mediatenorem, jo, ještě vydáme, byla i, e, byla i tisková konference, e, myslím, že byla i nějaká, e, nějaká, neviděl jsem jim, podívám se do archívu, e, e, že byla o tom i nějaká zpráva jako ve, ve vysílání, minimálně tiskovka byla a, a chceme udělat jako ještě i nějaké, nějaké promo e, k těm jednotlivým výsledkům do vysílání. Ta, v, prostě v té zprávě objektivně se říká, že, že 90 64% a bylo, to, a bylo to porovnáváno mimochodem i s jinými celoplošnými televizemi e, na Slovensku a, a ta slovenská televize vyšla jako v tom eh, opravdu dobře, i se slovem dobře, jako v hodnocení. Není to stoprocentní, je tam prostě 6% chyb, jako v tom vysílání e, zjištěných, jako z těch 716 příspěvků, jo, určitě. Musí se na tom pracovat, je to špatně, není to v pořádku, když třeba, já nevím, redaktor autor nemístně skáče druhým lidem do řeči, nenechá je domluvit větu, neskoumá, e, nemá to pochopení pro danou situaci, e, když necháme štěkat proti sobě jenom nějaké lidi jako hosty e, a namísto toho, abychom se dobírali podstaty věci, jak bychom se mohli jako společnost zlepšit, tak samozřejmě tam jsou ty re, velké, e, velké rezervy, ale já osobně mm, jsem politický nátlak nezažil. E, jako, pochopí, jako co jsem zažil za celou svoji kariéru a nejenom ve slovenské televizi, že pochopitelně všichni politici mají zájem na tom se nějakým způsobem zviditelnit, jo. Ale ani ten mediatenor v té statistice nepřišel na to, že by ta televize fandila tomu nebo onomu subjektu, té nebo oné politické straně, nebo koalici, nebo opozici. Je to tam, je to tam vyrovnané. A, e, čili, a že by se e, pořady rušily. To víte, jako když ně, někomu když dojdou síly nějakému pořadu, a e, je potřeba to změnit, e, e, nastartovat jakoby nový pořád, novou krev, novou energii, tak někdy prostě ten autor původní jako třeba nemá, nemá mm, tu odvahu říct, ano, jako už to jako nebylo ono, je potřeba ty věci dělat trošku jinak, lépe a tak dále, tak se může třeba vymlouvat na to, že to bylo něco jako ve smyslu nějaké cenzory a podobně, ale e, já jsem se s tím nesetkal. E, jediné, s čím jsem se setkal, e, je to, že je tam opravdu zájem a snaha o to tu práci zkvalitňovat primárně. S vědomím toho, že se dělají i ty chyby, jo, pochopitelně, co jsem řekl, jo, ale, ale že by tam někdo nějak takhle dělal nějaké čistky, no v žádném případě. Podle mě, jako, já jsem s chorou okolností dělal na to téma rozbor, můžete se podívat na Modrém Jelenovi, protože se mi to moc nelíbilo, protože Česká televize, zase ten citovaný newsroom, převzal právě jako paní Jaurové e, z mého pohledu, já ji nechci křivnit, jo, ale e, nevím, kde ona čerpá ty informace a možná jako je to jenom nějaká její politická agenda, e, aby zautočila jakoby na tu druhou stranu, ale to by nás jako profesionály nemělo zajímat, pochopitelně, to jsou ty strany, které se bijou mezi sebou a usilují o zájem nás jako voličů a, mm, a je to možná jenom nějaká její agenda, že, že se snaží snaží vyvolat něco, eh, co vlastně ve skutečnosti není. Jo? Ale co je ještě horší, to je pochopitelné. To já ji jako eh, rozumím a vůbec se jí nedivím, že hledá nějakou agendu, ale čo, co se mi nelíbí jako hodně, že potom e, Česká televize převezme toto její tvrzení a formuluje to tak podobně, jak jsem tady uvedl dneska toho bombice, že e, od počátku té svojí reportáže říká, že teda jako to půjde na přeskum jako e, k tomu Evropskému soudu a tak dále, že to dal ústavní soud jako e, náš slovenský jako na přeskum a paní Jourova k tomu ještě říká a tu televizi neřídí generální ředitelka, ale řídí místo předseda rady jako pan Machala, teď zjednodušu, ona to takhle nějak podobně řekla, a já samozřejmě e, s tím nemůžu souhlasit, jo, protože jsem jako účasten ne všech, ale některých těch procesů a z žádného z nich jsem nevypozoroval, že by se tam něco takového, co, co se snažila ta česká televize e, tady, jak popisuju, naznačit, takže by to mělo být pravdou. Jako není to tak, je to nějaká agenda a zase jste dopustila ta česká televize velké profesní chyby v tom, že prostě dala prostor jenom jedné straně, jo, jako řekla, řekla to stanovisko otázkou e, té, mm, té opozice, toho progresivního Slovenska a paní Javrové a to podání na, tu, na ten uh, Evropský soud a že to budou zkoumat a ono, tak, jak to takhle podáte, tak to vypadá, kdyby to měla být pravda, že je tam nějaký problém, tam vzniká jakoby nějaké podezření. Nedáte prostor té druhé straně, nedáte prostor tomu panu Machalovi, nedáte prostor paní ředitelce, nedáte prostor nikomu jinému, ani z té vlády třeba, dejme tomu, jo. Takže zase je to prostě nevyvážená informace informace a, a stahují nás do toho, jako kdybychom my, média, slovenská televize, měli být nějací účastníci nějakého stranického boje mezi těmi stranami, které usilují prostě o pozornost toho svého voliče, že pochopitelně, ale jako to jsou věci, které se nás netýkají a mrzí mě, že teda česká televize eh, jako z mého pohledu slovenská televize dneska je daleko vyrovnaněji, je to samozřejmě můj subjektivní pohled, ale e, zdá se mně, že je dneska daleko vyrovnanější a v, minimálně v tom úsilí, jako můžeme si říkat, jako co se hodně nepovedlo, řešili jsme tady nějaký diskuzní pořad před dvěma týdny jo, a podobně, e, e stávají se ty chyby, e, včera e, jsem zmiňoval toho bombice a tak dále, prostě já to přiznávám, jsou, jsou, určitě jsou, ale jako tento poměr, jako v tomto smyslu, že záměrně, jako kdyby někdo škodil uh, uh, té televizi slovenské nebo já nevím, slovenské vládě, protože já, to, já v tom vidím skoro jako nějakou účelovost, uh, kterou nemůžu vidět ve slovenské televizi. Jo. Pokud je to uh, nějaký problém, tak je individuální, kdežto v Newsroomu vidím uh, průběžně soustavnou dehonestaci slovenské televize a Slovenské republiky v tom smyslu, jako jaká ji teď zrovna řídí koalice, jak kdyby tam byl nějaký úkol, jako pomlouvat Roberta Roberta Fica a jeho vládu, Jakože vůbec nemusíme být jeho fanoušky, eh, pochopitelně, a, a, ale, ale ta účelovost jako tam je, tam je patrná. Jo? A, a to, se, to je něco, co se mi hrubě nelíbí. Politické hry o verejnoprávnu televíziu tu vždy boli. E, ja dúfam, že sa raz dožijeme, že nebudú, ale zatiaľ e, je to málo pravdepodobné. Jednoducho tak, tak víte co, je to, je to, ve, je to prostě problém, je to, je to veřejnoprávní televize, tak všichni ti politici, všichni jako ze všech spekter mají pocit, jako že by tam měli být a že by jim ta televize měla da, jako věnovat nějaký prostor, jo. Tak <laughs> já nevím, je to věc diskuze, možná, možná kdyby tam každý měl nějakých svých pět minut, jako jo, tak by se uklidnili a Myslím si, že ani to by nestačilo. Jednoducho, <laughs> nestačilo tie by politické to, subjekty, <laughs> ktorýkoľvek má predstavu, že má totálne vládnuť v tej televízii jo, a majú no, zasnevať no, len jeho názory. No. Dokonca aj tí, ktorí najviac hovoria o vyváženosti a o pluralite, odmietajú túto myšlienku a v praxi v podstate tlačia na to, aby ovládali tú televíziu. Ale bola no. spomínaná Česká televízia, tam máte tiež skúsenosti. Momentálne je také zemetrasenie v rámci českých verejnoprávnych médií. Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu zverejnili výzvu vláde, aby nerušila koncesionárske poplatky a neprevádzala verejnoprávne médiá pod štátny rozpočet. A tvrdia, že to oslabí nezávislosť a posilní politický vplyv. Tu výzvu podpísalo 1792 zamestnancov, medzi nimi napríklad šéf-redaktor spravodajstva Michal Kubal, riaditeľ divízie spravodajstva Peter Mrzena, moderátor Daniel Stach a tak ďalej. A na základe vašich skúseností a vášho pohľadu na Českú televíziu skutočne je v danom stave ohrozená nezávislosť a je posilňovaný nejaký politický vplyv, či dokonca, ako tvrdia títo pracovníci s tou výzvou, že je tu snaha o ovládnutie médií verejnej služby. Je takáto situácia v českých verejnoprávnych zdrojoch? Určitě není, určitě není, jako nemají tam, eh, podle mého tam eh, Babišovci a ta současná koalice vůbec nemá žádný dosah a eh, ta strana, teda ta televize, tak jak to můžu soudit podle toho obsahu, co a jakým způsobem vysílá, je spíš nakloněna té bývalé, bývalé koalici Petra Fialy, Eh, <laughs> koluje takový vtip na internetu s, s fotkou jednoho z moderátorů České televize, ve, eh, kde říká v té bublině, že Česká televize je objektivní, když byla vyvážená, jo? protože když byla když byla vláda Petra Fialy jako koalice u moci, eh, tak referovala v její prospěch a teď, když je v opozici, tak taky referuje v její prospěch, jo? takže je to vyvážené v tom smyslu, jako, že dává prostor i koalici, sedí, i opozici, jo? <laughs> jo? Ale, eh, ale prostě to je to je, jako já nevím, že i všichni, nebo těch 2000 nebo přes 2000 zaměstnanců v té davové psychoze, že jim na to skáče, protože ve výsledku, ve skutečnosti je to taková hra o to, aby bylo nepru, stále neprůhledné financování e, té televize v tom smyslu, kam jaké výdaje jdou, jo, protože když to máte, já tomu teda přesně teďko nerozumím, jak, jak, eh, proč to tak je, to vám nebudu umět teďko vyargumentovat, ale je to, je to v tom smyslu, že když je to teďko takhle veřejnoprávní, tak je nejvyšší kontrolní úřad tam nemá dosah, aby udělal nějakou kontrolu. Takže vy nevíte, kam ty peníze těch 8 nebo více miliard jde, když to kdyby to bylo jakoby z toho státního rozpočtu, tak už jako tam ta kontrola přijít může a může zkoumat jako ty peníze, jako kudy, eh, kudy kam jako proudí. Jo? To si myslím, že je hlavní obava a že, e, že to ví ti klíčoví, e, e, ti klíčoví hráči v tom smyslu, jako že dělají ty rozbroje a proto takhle usilují o to, aby to zůstalo v tomhletom současném stavu a mm, se svobodou slova to nemá nic společného, protože když vidíte dneska jako spoustu a spoustu různých, různých projevů, eh, které jsou ne, um, um, neobjektivní, jo, tak to je do, do nebe volající. Já jsem teď dělal zrovna jako taky další kousíček rozboru, kde jsem mimo jiné zmiňoval i toho pana Kubala, Michala, bývalého kolegu, který, který prostě třeba je šef redaktorem zpravodajství a publicistiky České televize, ale zároveň jako na své soukromé síti X si dovolí osobně komentovat některé věci, kde dává eh, jakoby najevo že ten postoj, jakoby, že stojí na té jedné straně. Jo? Řeknu příklad, že teďko jako jak máme ten bojkot těch, eh, eh, těch, těch mm, na té paralympiádě těch sportovců, jakože tam má přijet těch několik ruských a běloruských sportovců, takže se to bude bojkotovat eh, a že, že tam teda mohou přijít, tak on to komentuje na svých stránkách jako hanebné rozhodnutí s vykřičníkem tam napíše, jo. Ale to je prostě po z mého pohledu aktivistický postoj který jako vlastně tam nemá co dělat, přestože jde o jeho soukromý profil, protože on vlastně jako tím znedůvěryhodňuje i tu práci, protože divák neumí odlišit to soukromí od toho uh, veřejného prostoru a, a může si myslet, že pak takhle ovlivňuje e, i to vysílání jako přímo v té televizi, pochopitelně. A překvapuje mě, že si toho není vědom. Řeknu ještě jeden příklad za všechny. Já teda ho nesleduju takhle pravidelně, ale jsem tam něco jako na tom e, X e, sociální síti přistane. A m, mm, když v lednu v loňském roce e, byla ta byl ten rozbroj e, e, pana Trumpa s e, panem Zelenským E, tak e, v Bílém domě, e, tak on, jako já to z lidského hlediska umím pochopit jakoby za něj, jo, ale, ale z profesního ne, tak tam dal fotku Zelenského, jak se spolu jako on, myslím Michal Kubal, šef redaktor zpravodajství a publicistiky, se tam spolu usmívají jako do, do selfiečka, jako do objektivu, jo, společnou fotku jako se Zelenským a aby dal najevo, jako že stojí za ním, jo, ale prostě podle mého názoru jako šef redaktor zvláště je příklad příkladem pro celou tu redakci e, e, a nějakým vzorem e, a takhle ovlivňovat celou tu redakci a veřejnost, že se prostě přiklání na jednu stranu, ať si to tam řeší doma někde v soukromí, kde to nikdo nevidí, ale já to vůbec nechápu, jako proč má tu potřebu se takhle veřejně projevovat. Jo? Jak, Ale... kdyby, jak kdyby tam pramenil nějaký pocit, omluva toho, e, e, nebo nějaké podvědomí, že si je vědom toho, že, ta, že to vysílání není úplně vyvážené, tak se nás veřejnost snaží ještě jakoby dopřesvědčit, že to tak jako je správné, že to tak má být, že to je ten správný názor. No. Ale to len potvrdzuje aj tú prax, že e, tá jeho osobná aktivita, ktorá je, vypoveda o tom, kto no. je tá osoba, ten šéf-reaktor. To znamená, že aj on v rámci redakcie sa obklopuje podobnými ľuďmi a to, čo som naznačil, takými vedúcimi vydania, takými vedúcimi oddelení a potom aj redaktormi, ktorí majú blízko k jeho názoru. A tam sa už stráca vyváženosť a nadstranickosť, pretože mm. rovnaký meter má platiť aj pre Putina, aj pre Zelenského, aj pre opozíciu, aj no. pre koalíciu a no. nie ten fanušikovský prístup, že týchto uznávam, týchto budem velebiť a tí sú mi nesympatickí, ale podľa faktov áno, podľa toho, kto čo koná. Ale nie, že môj osobný aktivizmus je určujúci a prenáša sa do verejnoprávnej služby. No, vzhľadom no. na ten čas, ktorý máme ešte, a aby sme dali priestor aj verejnosti, tak vážení poslucháči, e, po skladbe môžete telefonovať na telefónne číslo 048 81 01 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Dáme si skladbu a nasledujú potom maily a telefonáty. Vypadni klamár vypadni podvodník, vypadni plagiátor, vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni plagiátor. Čakali sme zmenu, tá žiaľ Bohu padla. My sme vôbec nečakali, chlapa srala banda zmenil z hrdinu na sráča. Tečú z neho litre klamstiev a to nás vytáča. Vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni magiátor. vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni magiátor. vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni plagiátor, vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni plagiátor. Nemení sa účes, ani retorika, Zmenilo sa postavenie a narástla pícha. Nikto ti neverí, na to dôvod. Každý z nás už ledva čaká na tvoj rýchly odchod. Vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni plagiátor. Vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni plagiátor. Vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni magiátor, vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni plagiátor. vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni plagiátor, vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni plagiátor, vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni plagiátor. Vážení poslucháči, relácia Mediálny wrestling. Dnes je hosťom Petr Bohuš, skúsený moderátor a publicista a novinár, ktorý dnes pôsobí v STVR. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a naďalej písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk. Pozrieme sa na maily, je tu taký rozsiahlejší mail, môžeme mu venovať pozornosť od Tomáša, Pozdravujem, pán Hoďo. Povedali ste v relácii, dovolujú si preto, lebo testujú, čo všetko si môžu dovoliť. Je zaujímavé, že celá žurnalistika je spolitizovaná. Nemyslím tým teraz politizovanie ako také, ale to, že takmer nikde nič iné ako politika sa nerozoberá. Pritom samozrejme jednostranná. Máme už označenie toho zlého, Rusko, trpiaceho, Ukrajina, dobrého, USA plus EU a celý čas je to o tom istom. Je dosť ťažké v súčasnosti musí nájsť v žurnalistike niečo iné ako tému akákoľvek politika. Lenže žurnalistika by nemala byť iba o politike, alebo sa mýlim. Rovnako tak všetky žurnalistické relácie sa aj keď sa bavia zo začiatku o niečom inom ako o politike, vždy do politiky nakoniec klznú a bavia sa iba o nej. A samozrejme jednostranne. Chcel by som však ešte, aj keď, to, aj keď sa to tu asi nehodí, upozorniť na rozhovor Miňa Mazureka na YouTube kanáli Satanira. V relácii bol asi pred mesiacom. Vypočul som si jeho rozhovor pred pár dňami. Úplne jasne hovorí medzi iným aj o tom, ako funguje súčasná žurnalistika. Ako model použil seba a kauzu hádzania dlažobnými kockami. No, je to rozsiahlý e, mail, ale inšpiratívny, pretože je sa k čomu vyjadriť ja teda e, začnem, potom Petr sa pridajte a tiež si povedzte svoj názor. Pokiaľ ide o to, že vo všetkom je politika. My sme končili teraz tú našu debatu pri športe, pri paralympiáde, ruskí športovci, bieloruskí, výhrady, šéf-redaktor Českej televízie e, si bude dávať svoj názor, osobný samozrejme na túto situáciu. Žiaľ, tá politika je vo všetkom a v súvislosti s ukrajinsko-ruským konfliktom naozaj, či je to šport, ktorákoľvek sféra, všade narazíte na tento konflikt a na tieto pozície a tak ako je aj obyvateľstvo rozdelené, že jedni sú prorusky, iní sú proukrajinskí, potom sú ľudia, ktorým je to úplne jedno, ale jednoducho tieto tábory sa konfrontujú na uliciach, vo verejnej debate, na sociálnych sieťach. Ja by som len ešte uh, podotkol, že už nie je dobré ani, nie sú dobré ani USA. Áno, zle je Rusko, trpiaca je Ukrajina, dobrá je Európska únia, ale vidíte, že už teraz je terčom kritiky aj v tých spomínaných hlavných mainstreamových kanáloch, ako je Denník, SME, Aktuality a e, televízne stanice Spojené štáty nástupom Trumpa sú švackovacím panákom. Takže už nie sú dobre Spojené štáty. Hoci tí istí ľudia, ktorí boli fanaticky oddaní, e, keď to predtým neprejavili, tak po 89. dnes sú veľmi kritickí k Spojeným štátom. Ale veď samozrejme zmeny nastávajú v každom systéme aj v politickom vedení a nie je stále tá kontinuita a niektorí sa s tým nedokážu vyrovnať. Ja len teda, Peter, nadviažem na to, že v súvislosti s tou, s tou žurnalistikou a politikou, že jednoducho nedá sa vyhnúť politickým témam, aj keď sa budete baviť o akejkoľvek sfére. Tak e, samozrejme, že sa nedá. Pardon, pardon, že vám do toho skočím, máme telefon, telefon má prednosť a potom ano, pokračujeme. Ano, ano, ano, ano. Nech sa páči, môžete hovoriť. Ano. Ano. Ja vás pozdravím. Dobrý večer, mňa mrzí, že som nebol, asi zazvonil, ale samozrejme, e, Bera by som aj počkal. Ale, ale vhod, vhod, len pýtať, jasné, ľudne eh, sa eh, pýtajte, povedzte si. Či sa neuvažuje aj nad eh, pozvaním tých redaktorov, ktorí boli ešte za Matoviča v podstate mm, perzekuovaní alebo teda prepúšťaní. Neviem presne, jak sa volal ten redaktor také Armen, Ar, z Arménska, Hača, nie Hačaturian, ale v podstate tak, tak nejak sa volal... Váhram Čugurian sa volal, Váhram Čugurian. Pracoval, a myslím, že ich tam bolo zo pár, ktorí naozaj by asi bolo vhodné doplniť ten, ten e, e, káder tých redaktorov. A ďalšia otázka, v podstate e, tie sobotné dialógy pána Baránka a teraz aj nejaké tej slečny, no neviem, či pán bo už v podstate počúval tie relácie, ale v podstate naozaj tam sa jedná o tak, by som povedal, jednoznačne tak, také, také ten podtext tej, tej, tej jednostrannosti, respektíve nevyváženosti aj tých otázok na jedného, druhého ste jednoducho, či sú to aj tie nedelné debaty. Si myslím, že aspoň tá forma, ako ten redaktor kladie tie otázky, z, z, skáče do rečí a doplňa, ako keby on bol jeden spolu s diskutujúcim, by skôr mal uh, v podstate tú debatu uh, z môjho pohľadu viesť a v podstate nechať hovoriť eh, dve protistrany. nesúva tam zbytočné eh, komentáre a, a, a, a to, čo jednoducho potom eh, by hovoril, alebo mal hovoriť ten opozičný alebo host. Jednoducho, skutočne aspoň z takej profesionálneho hľadiska, i keď je to asi ťažké a tí, tí redaktori jednoducho dávajú to na, na vedomie, že, že aké je ich e, politické tričko, ale aspoň, aspoň to e, kryť v takých, by som povedal, profesionálnych e, prístupoch z toho hľadiska nechať dohovoriť klas, otázky jednej aj druhej strane, časovo a v podstate vyváži, vyvažovať, ale hovorím e, to, čo bolo aj s Ficom a teraz som, čo som počúval aj tie posledné relácie, no jednoducho bolo to naozaj z hľadiska takého, až, až rušivo to pôsobilo. I keď hovorím, neberiem, e, nemám zazvo, že by niekto kladol aj nepríjemné otázky, ale tá forma jednoducho sa musí u takýchto redaktorov jednoducho pilovať. A toto by som sa chcel spýtať aj keby bol pán host ochotný sa na to, k tomu vyjadriť. Pekný večer. Ďakujem, do počutia. Ďakujeme za telefonát. Aha. Peter, nech sa páči, môžete sa Ja, ja ďakujú, ďakujem moc za za reakci, velice korektní, jako to více toho cením. E, pán, co volal, určitě má, má pravdu, že je tam hodně na čem, na čem pracovat, ale e, mohu říct k tomu takovou ještě e, jakoby poznámku, já jsem u toho nebyl, ale zhruba někdy před rokem moderátor pan Baránek měl situaci, kdy právě nechal pana Fica mluvit a a nedostalo se mu úplně velké přízně, abych to řekl kulantně ze strany kolegů v redakci, a, e, a bylo to takové, snad myslím, že potom i nějakou dobu ne, ne, nemoderoval, pak se vrátil a teď si nejsem úplně jistý, je třeba ho podpořit v tom, že se nemá bát nechat mluvit hosty, ať mluví jakože cokoliv ve prospěch někoho nebo v, ne, ne, v, ne, nebo v neprospěch a podobně a je třeba na tom samozřejmě zapracovat. Jo? Co já vidím jakoby největší dluh, na kterém, e, na kterém by ta televize měla, nebo vlastně rádio mělo pracovat, a rozvíjet, je, že když se potom podíváte jako na ty komentáře eh, pod eh, tou relací, jo, tak eh, tak tam vlastně máte hodně takových jakoby nenávistných komentářů na adresu pana, pa, paní vystupující, teď mi vyklouzlo jméno, která tam byla jako hostkyně a E, proti ní seděl pan Tibor Gašpar, tak tam bylo hodně nenávistných komentářů vůči té paní, pak tam bylo Holečkové, pak tam bylo hodně nenávistných komentářů vůči panu Gašparovi a pak tam bylo hodně nenávistných komentářů k e, samotnému moderátorovi. S tím je třeba něco dělat, to je prostě velký, velká e, informace pro to, abychom, e, abychom na tom, aby ta televize nebo rádio, aby na tom popracovalo Eh, v tom smyslu, že mm, eh, eh, jako je tady hrozně rozdělená společnost. Jedni nadávají druhým a my potřebujeme hledat ta východiska, jako na čem ti hosté jsou schopni jako vůbec v nějakých základech se třeba dohodnout, že? My tu nemůžeme podporovat, jako aby jedna strana navzájem nenáviděla druhou a ještě v tom jako uprostřed lítal třeba i jakýkoliv moderátor, jo, abych to nebral, nebral osobně. Takže jako děkuju za, za připomínku, má máte pravdu, určitě tam jako je nutné e, na tom, na tom pracovat a zlepšovat a myslím si ale, že tam není, e, aspoň tak, jak to pozoruju já, e, tak si myslím, že tam není nějaký úmysl být záměrně nekorektní jakoby vůči nějaké jedné straně. Já len to doplním, ano, byť, to tak páči, může třeba, byť to tak může třeba i vypadat, jo, jako zase musím říct na druhé straně, ale, ale vnitřně jsem přesvědčený, že to tak není. Jako no. Tie komentáre, ktoré sú samozrejme, že spoločnosť je rozdelená a ja tvrdím, že to je výsledok toho, ako médiá pracujú veľmi usilovne na tom rozdelení spoločnosti. To, na, e, čo som hovoril už na začiatku relácie, v tých titulkoch pozametať s niekým, idioti, no, áno. starý, na posmech a tak ďalej. To ano. už jasné, dá sa to povedať úplne inak. A môžete prezentovať svoju pozíciu, alebo svoje výhrady, by som povedal, svoju nespokojnosť, ale na novinárskej úrovni. Ja chápem, že keď píše nejaký človek, tak použije aj ostrej, ostrejšie slova, ale novinár, ktorý by mal kultivovať aj jazyk a vôbec tú diskusiu, a potom tí istí ľudia sa tvária, že čo sa to deje v spoločnosti, prečo je tá nenávisť a prečo si tak ľudia idú po krku a sami na tom usilovne pracujú. Preto hovorím, že aj v tomto je zlyhanie žurnalistiky. Je tu ďalší taký tvrdší mail, samozrejme, ale my nie sme cenzory, takže prečíta sa všetko, aj keby, e, keď sú tam len nejaké vulgárnosti a úražky, ale v tomto prípade to je Peter pre vás a na vás. Pozdravujem ľuba i hostia. Mne to trochu pripadá, že host už spieva pestičku toho, koho chlieb je. Veď STVR, či ako sa teraz volá, je ešte horšia v moderovaní a v tom výbere moderátorov a redaktorov, či už v správach alebo v politických diskusných reláciách. Veď to je hrozné. Prečo taká slniečkárska Jančkárova ešte stále tam oxiduje a to nejde menovať ostatných. Celé je to choré, celé zle. Nič v zlom. Jozef. Tak Peter, <laughs> aká bude vaša reakcia? Eh, eh, můžeme to udělat jednoduše, můžeme polovinu redakce propustit a může nastoupit pan Jozef. Takže... Eh, to je... já, to jsem to teď, já jsem to teď přehnal, nemyslím to Josefe zlé, jo, ale ta situace nebo ta věc není tak jednoduchá a ta řešení nespočívají v tom, že někoho vyhodíte. Ta eh, řešení, jako víte co, jako, revolu, eh, jako existují prostě dvě řešení, buď je revoluční nebo evoluční. To revoluční je, že povyhážete nějaké lidi, vystresujete tím ten zbytek redakce, který ani nepochopí, proč jste někoho vyhodil, protože to nemá naučené třeba ty základní pravidla té práce nebo, eh, nebo pohledy na svět a informace ze všech možných jakoby úhlu, jo, a, mm, a nebo pak ma, a, a pak vám stejně nebude fungovat a nebude pracovat tak, jak si to představujeme v tom ideálním stavu, o co usilujeme všichni společně, na čem máme společný i s jo, Josefem e, zájem, že? A pak máte tu jako e, metodu evoluční, která je daleko efektivnější, být je delší, ale e, co já vím, jako tak... E, nejenom, že, že e, jak jste zmiňoval třeba za e, e, Lubo za pana Machaja, tam, ani tam nebyla paní Hlucháňová, jsem si vzpomněl, že tam byla paní Sámelová v té době jako šéf-redaktorka, že se to tam pořád nějak hýbe. Když se změnila RTVS na STVR, tak odešlo takových nějakých 15 nebo 18 redaktorů, kteří dali, dali jakoby takový nějak na odiv jako svoje stanovisko, že s tím nějak ideově nesouhlasí a proto odešli. Možná to byli takový ti největší, nejvíce vyhranění, možná aktivisticky, což já nemůžu soudit, protože jsem tam v té době nebyl, takže to tak přesně nevím, jenom jsem to tak e, převzal tu informaci. E, e, tam nejsou v té redakci a e, Mm, samozřejmě, že jako my můžeme pozorovat eh, eh, tam či onde v jednotlivých pořadech, eh, že se někdo projeví tak jak to popisoval pan Josef, ale není to záměr, není to globální. E, ta redakce se snaží o to posouvat někam e, e, k tomu lepšímu, k tomu nestrannému. E, důkazem, důkazem nejsou naše dojmy, ať už můj nebo pana Josefa, ale důkazem jako je i ten mediatenor, že to tak je v 94%, o to je třeba se opírat, to jsou fakta, jo, a ten zbytek mohou být naše dojmy, ale samozřejmě, že pan Josef má pravdu v tom, že že je, je potřeba, že je tam hodně různých eh, eh, věcí, které se musí zlepšovat eh, a že narážíme možná v každodenním rytmu na, na nějakou jako chybu, o které bychom mohli dlouze, dlouze diskutovat, ale já osobně za sebe můžu říct, že řešení nevidím jakoby v té, v té revoluci, ale v té evoluci chápem niektoré tie, niektoré tie vyjadrenia alebo e, tú nespokojnosť. A hlavne pokiaľ aj ide o ľudí, ktorí, hovorím, tá maximálna miera pokrytectva je aj v, novi, v novinárskej obci. Do, dovolím si to povedať, že ľudia, ktorí zmenou samozrejme vedenia prechádzajú na inú pozíciu. Áno, určitá osoba nemoderuje hlavnú spravodajskú reláciu alebo hlavnú diskusiu je, dajme tomu, na 24, ale nie je vyhodená zo zamestnania. Ale žiaľ, prax, e, tiež som to zažil, že ľudia, ktorí teraz prichádzajú určité novinárske pozície, respektíve ktorí odišli z televízie, ale uplatňujú sa v aktualitách, sme v denníku N, lebo takto boli názorovo nastavení. Neverejnoprávne, takto naražam na ľudí ako Kovačič, Hanzelová a podobne. Takže našli si svoj, pri, svoj priestor práve v týchto médiách. Ale tí ľudia, ktorí tvrdia, že prichádzajú nejaké totalitné metódy a sú vyhadzovaní z práce a musia odísť, alebo dajme tomu, museli odísť aj z Markizy, sú tí istí ľudia, keď sa robili čistky voči iným ľuďom, 28. poschodie a tak ďalej, čušali jo. a bolo im to jedno, pretože nemali ten profesionálny prístup. Pre nich to boli názoroví nepriatelia, nie novinári kolegovia, ktorí majú odlišný názor, ale názoroví nepriatelia, voči ktorým je dovolené všetko. Takže vyhadzovanie, šikana a tak ďalej, to všetko tolerovali. Ako náhle to dopadne na nich, že im sa otriasa tá moderátorská stolička alebo tá pozícia v redakcii, hoci to ešte neznamená, že ich vyhodia z redakcie, ale presunú na inú pozíciu, ktorá nie je taká lukratívna, dajme tomu, tak tí istí ľudia dnes moralizujú. Takže žiaľ, že v ľudskej povahe je niečo aj také a to sa nemení ani u novinárov. Ještě by napadlo, že bych mohl jakoby povzbudit e, e, a podpořit pana Josefa v tom, ať se koukne i na Modrého Jelena, na moje rozbory, ve kterých já se nebojím i v této chvíli, v této situaci e, kritizovat některé konkrétní produkty některých redaktorů a jejich práce. Dělal jsem to i teď v tom svém posledním rozboru. Teď si nespomenu rychle, jako čeho se to týkalo, ale, ale je to tam, jo, takže to jako nechci, jako já nemám důvod se hájit, jo, ale chci jenom vysvětlit, že to není o tom, jako koho chleba již toho píseň zpívej, protože já v tomto případě jako nikoho chleba nejím, jsem tam opravdu jako na, na pomoc a hlavně bych chtěl zdůraznit, že já nejsem ten člověk, který e, má tu kompetenci, aby tam řešil personalistiku, e, to není můj úkol, není to v mé kompetenci, já jsem tam jako poradce, jako mentor nebo něco v tomto smyslu a, mm, a to, že jsem kritický jako k těm jednotlivým věcem, není teď, jako, že bych o tom jenom povídal v tomto našem pořadu, ale podívejte se jako i na mou práci, kde jsem kritický ke slovenské televizi eh, na, na tom modrém jelenovi, tak v tomto eh, bych chtěl pana Josefa uklidnit, že nikdo před ničím nezavírá oči, nikdo před ničím, ale že se na tom eh, pracuje a že to opravdu, vy věřte mi, jako není věc jednoduchá. Z mnoha věcí nejsme spokojeni, víme o nich, E, dokonce jsme se i bavili o tom, jakým způsobem to ještě otevřeněji e, sdělovat e, veřejnosti, aby o tom věděli, že, že, se, že se o tom v té televizi ví a že není spokojenost nad každou chybou, která se prostě tam v tom vysílání objeví. Že? Takže je tu ještě jeden, jeden mail. Aha, a už aj ďalší. Ale najprv tento, ktorý vám Petr zlepší náladu. Ďakujem za vaši práci, Pana Bohuše si pamatují pri práci v ČT pri povodních. To je pán redaktor Jarda. No, no, takže, <laughs> názory sú rôzne, hej. Niekto je, má kritický prístup, niekto je zase spokojný. A ešte to máme, áno poslucháčka, poslucháč Pavel posiela otázku. Dobrý večer. Zaujíma ma, do akej miery ovplyvňuje obsah spravodajstva redaktor a do akej vedúci spravodajstva. Je rozdiel v TV novinách STVR podľa toho, kto v daný večer red je redaktorom TV novín? No nepochybně, jako nikdo nedělá tu práci stejně, e, lidé jsou různí, mají různé zkušenosti, e, různou úroveň, různé vědomí, takže jako tam se nedá generalizovat, že by to všichni dělali všechno stejně, určitě ne. Samozrejme, že každý ten autor má svoj rukopis, ale myslím si, že dôležité je, aby dával sa priestor rovnocenný priestor faktom jednej aj druhej strany. To je Nepochybne. čisto klimatické otázky, či je to vojna na Ukrajine, či je to COVID. Jednoducho nie jednostranné fakty. Presvedč, pričom redaktor je presvedčený, že toto je ten správny pohľad. Nie, malo by to byť vyvážené. A to je presne tá otázka tej vyváženosti, tej etiky, ako by mal novinár k tomu pristupovať. Nie zo svojho pohľadu, E, nebolo to prípad STVR, alebo RTVS, ale bol to prípad z Markizy, keď redaktor Hanam označil ľudí protestujúcich proti covidovým opatreniam za dezolátov. Čiže už ten redaktor vlastne dáva najavo svoj názor a manipuluje to verejnosťou. Pozrite sa, toto je pozitívna demonstrácia a toto sú dezoláti. Hoci môže mať na to svoj názor a nemusí podporovať ani jednu z tých stran, ani súhlasiť. Ale keď vystupuje verejne a hlavne v keď je to verejnoprávna televízia, tu by mal byť ten určitý nadhľad nad stranicky. No, nepochybně, nepochybně. Napadlo no, mě, ještě jestli můžu na závěr zmínit, pozvat eh, posluchače na budoucí zubrecké chodníčky 24. až 26. apríla. Eh, a to je z toho důvodu, že bude pátý ročník, který tam pořádáme v Zuberci, eh, v západních Tatrách, Roháčích, ale ale že vlastně jako letos bude poprvé na téma média a demokracie a, a bude to takové možná první setkání svého druhu alternativy s eh, mainstreamem, jo, když to řeknu v těch nálepkách. Účast tam přistýbila i paní generální ředitelka slovenské televize. E, chtěl bych, aby přijel i David Lindner jako člen rady. E, eh, přistýbil účast Vadim Petrov z Rady pro rozhlasového a televizního vysílání, když on tam za tu instituci vystupovat nebude, ale je to mediální odbor odborník eh, z České republiky, eh, který přijede, nebo šéf-redaktor z mm, eh, parlamentních listů z České republiky, takže to bude takové setkání a ještě další lidé, samozřejmě já nebudu všechny jmenovat a mimo jiné slíbil, přislíbil i Boris Koroni ze Svobodného vysílače, že, že by mohl moderovat jednu sekci, takže tímto, Lubo, i vás zvu srdečně, i Josefa a další Jardu kolegy, pokud budete mít zájem, tak určitě přijeďte, protože bychom mohli společně diskutovat diskutovat o tom e, společně, to je to důležité, nevidět jakoby jenom tu nenávist, tak ty chyby vidíme, e, každý má svoji vlastní zodpovědnost a musí si sám posoudit, do jaké míry jako má nebo nemá, jakou tu onu práci naplňovat nebo ne. To je primárně jako věc každého z nás a, a tam můžeme spolu o, to, o těchto věcech jakoby diskutovat e, tváří v tvář společně e, v Zuberci uprostřed lesa e, blízko muzea <laughs> Oravské dědiny, no tak jak to známe už teda patým rokem. Takže tak se na to moc těším. dodám, ano, nech se páči. Hm, se moc se na to těším, protože uh, bude to takové, jakože fakt se sejdeme společně z těch různých břehů a budeme přemýšlet o tom, nebo definovat, v jakém stavu je ta žurnalistika dnes, v jakém ideálním stavu by měla být a co jsme schopni společně všichni dneska, každý ve svých kompetencích a možnostech s tím dneska něco udělat, abychom se do toho ideálního stavu jednou dostali. Tak ja na záver dodám myšlienku, keďže avizovaná bola aj téma žurnalistika versus žumpalistika, ale my sme sa toho dotkli, <laughs> kedy je e, ten novinár ešte e, žurnalistom a kedy je už žumpalistom podľa toho, aká je jeho tvorba, podľa toho, ako sprostredkúva informácie, ako pracuje s faktami. Takže nedá mi na záver ešte teda to, čo aj zaznelo v súvislosti s akciou Zuberci, novinári žurnalisti, žumpalisti. Je to opäť myšlienka Ivana Hoffmana, ktorý vo svojom článku Novinársky krč uviedol, novinári stratili nepísaný status štvrtého piliera, na ktorom stojí demokracia. Z riešiteľov problémov sa stali problémom, ktorý je naliehavo potrebné riešiť. Toľko na záver. Peter, ďakujem, že ste prijali pozvanie a sprostredkovali nám informácie aj svoj osobný pohľad, aj svoje skúsenosti najnovšie zo slovenskej televízie a želám vám, nech sa vám darí na vašom poste a nech sa naplnia vaše predstavy. Ďakujem moc, věřím, že ve společném úsilí nás všech Eh, se dá, eh, dá něco, něco udělat. Nevidět věci jenom, jenom kriticky, ale přemýšlet o tom, jak eh, my společně můžeme přiložit ruku k dílu, aby se dařilo lépe. No. Zkrátka, když to řeknu takhle trošku jako ideově, pěkně, abych, abych jenom nemyslel na to zlé a neviděl v druhých lidech jenom to zlé, ale snažil se přemýšlet o tom, jak jak se dají věci eh, dělat pozitivně a vybudit to pozitivní i v druhých lidech. Vám všetkým, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť a o dva týždne sa počujeme znovu. Príjemnú dobrú noc, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.